ipak posao zdravlje. Kad mm -hmm. kažemo posao, ljudi uglavnom misle na pare. Kada da. neko kaže kada da će dobijem posao, ne misle kada će da radim, da, mislim da, ko još na da pare. radi. Na ovaj, nego uglavnom misle na novac. I to, su ugla... I to šta će neko da radi. To je najvažnije. Kad vas mhm. neko pita gde da traži posao i ostao, kada će dobije posao, kako da vidite kada će neko dobiti posao i gde će naći posao. E, imam osjećaj kod da Marina nije bila 100 godina, majče. Da. I baš mi nedostaje. Pa ja sam se malo dopisivala sa njom, pa mi ne nedostaje toliko, snima se, pa moram da pazim šta pričam. Lake, <laughs> ljubimo te. Nedostaje mi Marina neće pa ti sad šta da radim kad dođe. Ima, poslala sam i joj snimke sve. Eto, Nego neće imati... E, si joj poslala sva tema? Zato što nema koga da, da je ne i Ostalo u učionici. Da li ne režeš? Evo. E, znači, kako da znate i kako da date odgovore na neka konkretna pitanja? Znači, kad vas neko pita nešto konkretno, ljubav, posao, zdravlje, kako da znate da date odgovor? I, naravno, kako da znate odakle krećete sa nečim? Kako da znate kako da analizirate kako? Recimo, ja čutim, dođem, recimo, kod Vesne, dam Vesni podatke i čutim. I Vesna treba, e sad vidite, vi posle druge godine trebate da znate šta se do sada dogodilo, šta će se desiti tu u drugoj godini trebate da znate. Znači, ja u drugoj godini kad dođem kod vas, hvala, ne, neka, neka, hvala, E, znači u drugoj, u ide da opet kad vestim, znači u drugoj godini kada dođete, vi tek u drugoj godini, znači posle druge godine, ja kad dođem kod vas, vi trebate da znate šta je bilo, šta će biti. I da... jer vi kao prvaci to ne možete znate, vi kao prvaci znate šta će za ceo život da bude. Znači, ako ja dođem kod vas u drugoj godini, vi trebate da vidite kartu, da kažete da neko ima, ne znam, tipa troje dece, da živi u inostranstvu ili tako nešto. To natal će da vidi. U drugoj godini vi ćete vidjeti šta je do sada bilo, šta je na redu i iz koje godine, iz godine u godinu kako idu događaji. Mhm. Znači, to ćete vidjeti na drugoj godini. Mhm. Ono što vi trebate da znate kao prvak, to je prilike da vidite šta će se čoveku dogoditi i od prilike u kojim godinama. Znači, najčešća pitanja koja vam neko ovaj, postavlja kad dođe s ovog posao i rada. Ono što mi uvek savjetujemo, kada uzmete neke podatke, uopšte nemojte slušate sagovornika. Prvo, šta radimo je procena dužine života. Jer nema svrhe da vi predviđate sad neke događaje koji neće imati kako se Znači, za predviđanje dužine života, ja ću sad vama ovako kratko jasno da objasnim odakle krećete, a onda ću da vam pokažem tu prvu tehniku koja se zove profekcije. Profekcije? Da. Znači, ne protekcije, nego pro da, da. P. P kao penja toča. Jao. Moram da ovaj. Da, se pravi. A, nije fair. Da. Šalim se. E, ovaj, kako vi da znate šta se nekome događa? Prvo pod jedan provera dužina života. Tu je prva stvar koja je važna. Kao kad gledate film. Znači, prva stvar koju vi morate znati koliko film traje. I onda, da. Koliko mi imamo vremena da bi se nešto desilo. Recimo, u horoskopu Toša Proeskog se vrlo lepo vidi da će neko kratko da živi. E, se vidi stvarno. Da, nama nikom to nije ni padalo na pamet, se ko bavio dužinom njegovog života, samo neka lube Zorica iz Skoplja, Znači, ona je krenula, ona je inače žena baksuščina. I ona, me god uzme kartu, ona odmah, te ovaj će da bude silovan, te on će da se desi, te ovaj će pogine, te ovo, te ono, te... Imaće ti dete problem sa sintetičkim drogama. Tako da mi nju uošte nismo shvatali ozbiljno. I mi smo se nešto raspisivali kako se vidi talent u njegovoj karti za pevanje. I ona je rekla, ajde šta lupetate gluposti, kao dečko će ovako napad pogine u saobraćaju mlada, vi pričate o ne znam čemu. I nju niko nije uzao za ozbiljno, on je stvarno poginuo u saobraćaju. Znači, to je kad vama nešto ne pada na pamet. Vaše kolege su sa druge godine imali vežbu, prošle nedelje, i e, radili smo Roda Stjurata. I radili smo mu sad događaj za naredne godinu dana i on od septembra ulazi u jako težak period i daj Bože da preživi 2017. Čovjek je trenutno zdrav kod rena. Znači, on nema nikakve probleme, mi ga sahranjujemo. <laughs> znači, onda smo recimo, ne znam pre koliko godina, E, nekog smo radili i, znači, bio ono tipa slobodan lik i mi smo nekome problem... E da, radili smo bre ovog e, Đorđa Kurnija. Uh mhm. -huh. I rekli smo, to smo radili malo pre nego što je on sreo. I rekli smo u roku od godinu dana 100% upozne buduću ženu i ženi se. I to je bilo ne, nemoguće jer Đorđ Clooney je ono neželje. E, tako da vi vidite šta se događa na drugoj godini šta treba da se desi, šta se desilo. Ono što vi prvo radite kad uzmete jednu kartu je provera dužina života. To je prva stvar. E sad, pišite pravila pod jedan. Pod jedan napišete radna, e, analiza natalne karte ili teorijski model analize. Prva stvar koja se uzima u obzir, da ne, ne, prvo da radim, je provera dužina života to prva stvar koju gledate. Znači, da vam neko da podatke, prva stvar koju ćete gledati je koliko će ta osoba da živi. Nema svrhe da bilo šta dalje predviđa, tako niste videli koliko će neko da živi. Ukoliko je osoba rođena dan, to pišite, uzet ćete u obzir prvu, osmu, vladara prve, vladara osme, i naravno za dnevno rođenje poziciju sunca. Znači, kako je sunce postavljeno? Ako je sunce debilitirano u zagradi Vodolija Vaga, u osmoj kući, to je isto dnevno rođenje, jel da? Mm -hmm. A osoba je muškog pola, osoba će imati kratak životni vek. napadnuto od maletika u zagradi kvadrat, opozicija, konjunkcija sa Marsom ili Saturnom ili Plutonom, a osoba je rođena danju. Znači, u... to sve odnosi na osmu kući? Ne, ne, ne, ne. ne. Aha. Znači, prva osma i sunca koja je osoba rođena danju. Ako je napadnut od malefika, konjukcija, kvadrat, opozicija, Mars, Saturn, Pluton, osoba će živeti kraće. Ako je osoba rođena noću, to je sunce ispod horizonta, prva, druga, treća, četvrta, peta, šesta, uzet ćete u obzir stanje vladara prve, osme i mesec. Kako je mesec postavljen? Ako je neko rođen noću. Mhm. Znači, oni su važni za procenu dužine života. Vi imate onu tabelu koliko, e, kojim godinama vlada koja planeta, jel da? Pa ćete videti otprilike šta je problem. Sunce u maletičnim kućama, druga, šesta, osma i dvanesta, nije dobro. Naročito ako je osoba rođena danom. Znači, ako je danju rođena, pa ima sunce u 12. i 8. i to je u startu loš predznak. Ako je osoba rođena noću, a ima mesec, druga, šesta, osma i dvanesta, i to nije dobro. To su maletična polja, jel da? E sad, kako se to određuje? Evo ovako, ja neću da brišem tablu, ovo je moja karta, moj primer, obratite pažnju. Ovde imate sunce u trećoj kući, je li ovo dnevno ili noćno rođenje? Ovo je dnevno. Ne, ne, ne, sunce treće, noćno, noćno, noćno, ispoda. Znači, vi uzimate stanje vladara ascendenta. Ascendent je život i vaše fizičko telo. Da li će osoba biti zdrava ili neće biti zdrava, znači stanje fizičkog tela i uslovi života će biti opisani vladarom. Ovde je vladar ascendenta, odnosno lava, sunce u znaku vage. To je sunce u paru, jel da? Uh mhm. -huh. Ovo sunce, pogledajte, je u konjukciji sa malefikom Plutonom i sa malefikom Marsom. Ovde je veći problem da pravi Mars nego Pluton. Jer je Pluton nevidljiva planeta. Uran, Neptun, Pluton vladaju nevidljivim planetama. Ovde će Pluton da pomogne oporavku. Ali Mars napada ovo sunce. E sad vidite, da li je ovo aplikacijona ili separacijona konjukcija? Aplikacija. Da li je ovo aplikacija ili, bravo, aplikacijona. Aplikaciona znači kada brže telo, poput sunca, ide ka Marsu. Mars je zadužen za napade, upale, temperature, povrede, posekotine i ostalo. Mnogo je gora situacija kada sunca aplicira ka malefiku nego kad imate separaciju. Kad imate separaciju, to znači da sama separacija predstavlja da će u nekoj polovini života taj aspekt, to je separacija, prolazno, polako proći. A ovde imate punu snagu događaja. Znači, ovde u startu vidite, evo što je sunce u padu, da osoba u startu neće imati dobro zdravlje, snažno fizičko telo i ostalo, što ne znači da je odmah gotovo i da je umro. Ali se već u startu vidi da će osoba biti kilova i da neće biti zdrava, puna snage, snažna i ostalo. Sunce aplicira Marsu, što znači da će osoba stalno biti podložna upalama, infekcijama, da će biti stalno na udaru nekih povreda, operacija i ostalog. Ako sunce aplicira ka Marsu, Onda u startu napadnuto su, e, sunce. Sunce vlada očem i vlada srcem. Ja da? Pošto hmm. ovde imate prvo sunce, to je prvo ono što se vidi. Sunce je sve što vidljivo. Pa onda Mars, onda imate napad od napred. Jel da? To je napad u srce i hmm. napad u oko. Jel da? Da prvo ide Mars pa sunce, onda imate sunce, ono što se vidi, a Mars iza, ako je prvo Mars pa sunce, onda imate u leđa ili napadu leđa. E onda bi to bio problem kičme, to šta simbolizuje sunce i ostalo. Pa bi vi videli da osoba može da ima probleme sa kičmom, probleme sa mozgom, sa nečim što se ne vidi, jel da? Ovde je bio u startu rekli da ovde čovek mora da ovde jednostavno fizičko telo i zdravije sekljivo, da ovo kilavi radova. Da li ima nešto da izvuče ovo sunce? Pogledajte, Polete. Taj Pluton u samom startu daje više inat i on daje veliku moć regeneracije. To samo znači da će čovjek stalno biti napadnut nekim upalama, povredama, lošeg zdravlja i da će stalno da se diže kao feniks. To ga neće iščupati. Pluton vlada stranim telima u organizmu. Ja ovo kad vidim, ja bi odmah pitala koliko ovde je bilo hiruških zakata. Da u današnje vreme su Pluton silikoni ili su tako neka strana tela u organizmu. E sad vidite, Vladar ovog sunca je debilitirana, ili gospodar sunca, onaj ko odlučuje o životu, je debilitirana Venera u udavica. Šta to znači? I vladar života, onaj ko treba da upravlja životom, onaj ko daje po, e, poslednju reč, i on je dno dna. Ni on je dobar. Šta to znači? Vi imate dva puta potvrdu da fizičko telo neće biti u dobrom stanju. Znate? E sad vidite, ovde je čupalo priču to što Venera pravi recepciju sa Merkurom. Jel da? Mhm. Pazite, slušajte ovo, a Venera pravi recepciju sa Jupiterom. Kad promene, a, mhm. kad promene mesta, i Venera ode u ribe, u egzaltaciju, a Jupiter će da padne u devizu. Šta to znači? Ovo znači da Venera, e, šta radi? Da mrzi Jupitera, Jupiter obožava Veneru. Kada neka planeta vodi vašu planetu u egzaltaciju, ona obožava. Znate, a kada vam neka planeta vodi drugu planetu u debilitaciju, pad, izgon ili šta već, ta planeta ne voli tu planetu. Šta to znači? Ovdje imamo dve recepcije Venere. Recepciju sa Jupiterom i recepciju s Merkurom. Oni su samo pomagači. Oni samo pomažu da osobi bude bolje jel da, oni neće da spase osobu. Ovo je u startu školski primar čoveka koji će od prvog do zadnjeg dana života biti kilavog zdravlja, Znači, čovek sa suncem i plutonom i Marsom, ja bi najčešće pitala, otac bio invalid, si ti invalid, šta ti je i ostalo. E, ovde ovaj, sunce, Pluton, Mars moraju da daju neku vrstu ozbiljnog problema, jer je gospodar fizičkog života ugrožen. E vidite, ako imate neku planetu koja je loše postavljena, to ne znači da vi to nećete dobiti, nego ćete morati da se namučite za to. Znači, ovde će osoba u životu za mnoge stvari morati da se namuče. Jovan, da li? Svi, samo sekund. A, pošto ovde, ovde s ove strane, ona poma, ovaj Jupiter ovde pomaže Veneri. Da. Recimo, I kad bi, gledali, a, kad bi gledali Jupiter, znači Venera bi ga odmagala, je li tako? Ako da, bi, recimo, da, da, jeste, u tom da, da, da fazonu. Da, da. da, okej. da, samo odmagala, nego ga ona nevolna znači će da ga zezni. Mm -hmm. Znači, ovde Jupiter obožava Veneru, a Venera je totalno ona ga ne voli. I imate ovde dve recepcije koje su, ovo vam objašnjam zašto je čovjek uopšte živ, jer s ovim bi mogu bude mrtvo rođeno dete, odmah u startu. Vi možete da vidite kartu deteta koje, su, koje on umere, kako se rodi. To ćete odmah vidjeti da je vladar ascendenta odmah u malefičnoj kući, da je napadnut, da u odnosu da li je rođena osoba danju ili noću, dnevni ili noćno svetlo, odmah napadnuto i ostalo. Znači, ovde u startu vidite samo razlog zašto se neko iščupa uopšte. Kako se uopšte desilo da je živ. Prvo to. Drugo, pogledajte osmu kuću. Rekli smo da je osma kuća važna. Ona ima samo jedan jedini zadatak, a to je da ubije. Vladar osme kuće, Saturn otišao u 12. polje u raku, mnogo ga, ali u recepciji sa mesecom. Ovde, kao što vidite, samo spašavaju recepciju. Znaš što znači Saturn u raku? Saturn u raku je debilitiran, on je tu u izgonu, tu mu je jako loše, znači tu ne bi valjao. Ali on je vladar osmog polja, pa je da. to dobro što mu je. Pa je vidite sad, ovde je vladar smrti totalno nezainteresovan za osobu, a pošto vladar osme nekoga mora da pokupi, u osmi kući, on će, u 12. on će pokupi sve šta je simbolika 12. A to je ubiće sve tajne neprijatelje, pobiće umove, pobiće sve šta je u simbolici 12. kuće. Znate? To znači da te onda spašava u svoje. E sad vidite, <laughs> ne spašava on nikog, on ima samo jedan jedini posao. Znate, i on je između ostalog veliki maletik, znači to nije, opet nije dobro. Ako imate vladara 8. 12. to samo znači 12. polje je polje duboke starosti, 12. polje je polje najljublje tuge. Znate, i kod ljudi koji imaju vladara 8. u 12. to su najčešće ljudi koji su pred smrt izolovani, sami, napušteni i ostalo. Najčešće sa Saturnom osobe dugo žive. Gledajte šta je u osnovi priroda vladara osme. Znate, šta je vladar osme, šta je njegov posao? Ako vi tu imate vodoleju, kako se događa smrt? Naglo, iznenada, Znači, to je moždani udar, tu nema dalje šta se priča. Lav je srčani, vodolija moždani udar. Tu nemate mnogo izbora. Znate, vi vidite ovde da će se dogoditi 100% neki moždani udar kad za to dođe vreme. Drugi vladar vodolije, Uran u četvrtoj. Vi bi rekli kako je umro jedan od roditelja, tako ćeš i ti. Jel da? Znači, tako će se dogoditi. E sad, zašto je osoba uopšte živa? Saturn i Sunce nemaju nikakav aspekt. Vladar osme i Sunce sad nemaju nikakav aspekt. Jel vidite, vladar osmi mm -hmm. prve nemaju nikakav aspekt. Da li se osobi uošte, da li se osobe uošte tiče smrt? Ili da li će brzo doći? Oni nemaju nikakav aspekt, nemaju trigo, nemaju kvadrat, nemaju konjunkciju, nemaju sekstil, nemaju ništa. Sunce i Uranus u istom znaku nemaju nikakav aspekt. Ovo znači za malo. Znači, ovde se osoba ne sreće, da vam se sreću vladar prve i vladar osme, čoveku se stalno prepliče život i smrt. To ono, život i smrt na pola puta. Ovde oni nemaju odnos. Na istom su terenom, slušajte sad ovo, gospodar smrti je na istom terenu da je gospodar života. Ali se oni ne sreću. Šta to znači? Svuda oko osobe smrt, ali nje se ne tiče. Kako se bre mene ne tiče, ne je Boža mi pomru svi živi. E sad vidite, Ako procenjujete koliko će osoba da živi, četvrto polje vlada početkom i krajem, 12. polje dubokom starošću. Da li će osoba živjeti malo ili dugo? Pa u kilovi radon koji može da živi. Saturnova godina je koja godina? 43. Pa onda... A da. posle toga? 76. 76. 76. godina, prva problematična godina. Da li će osoba umreti u 76. Saturn gleda na Veneru, Uran gleda na Merkura. Osoba će umreti u godini koja ima u osnovi 1,5. Broj 1,5. Jel tako? Ako Saturn kaže ja znam da na Veneru, Uran gleda na Merkura, imate 1,5 i 2, osoba će umreti u godini koja ima 1,5. Ja bih rekla malo pred 72. rođena ili pred 82. Koji? Koja je sledeća Venerina godina? 42. 82. 82. Onda ću zapucam 82. Ako se ja pitam 152, samo se dokopam tenzije. Prvo morate vidjeti koliko će neko da živi, pa bez zezanja. Jer šta vi onda nekom prognozirate? Šta vi meni sad prognozirate? Će ja, ne znam, tamo u 50 nekoj da idemo vamo, namo, kako? Ali nam vladar govori koje su to godine na onom planeta na koju on gleda. Da, ali pre svega vladar je, vladar je ključni faktor. Da li je aha, da, da. vladar osme mlada ili stara planeta? Da, da, da. da, da. Ako je vladar osme kuće, recimo, primjer radi Merkur. Merkur je mlada planeta. Mars je mlad čovek. Mars nikada nije deda. Znate, Jupiter je čovek u najboljim godinama. Sunce, mlad čovek. A je znate da je mesec matorac? Ne. Pa možda ima isto i nešto... Bez obzira što gleda neku staru planetu. Da, bez obzira. Ta stara planeta će samo da mu malo doda na godinama. Znate? E sad, ako bi mi sabirali, imamo od Saturna 76, Uran vlada 4 godina, jel da, to 80-a. Imate Merkura koji još dve, znači 76 plus 4 plus 2 plus 1,5, do koje smo došli? 83. 83, može toliko da žive? Pa može. Vi bi rekli, bit ćeš kila dok si živ, stalno će nešto da ti fali. Da li osoba ima fizičke snage? Mars u vagi. Ako se Mars promeni ovde sa Plutonom, on samo ima inat. Kaka crna fizička snaga. Ovde je baterija na fizičkoj snazi nula. Ako se zameni sa Saturnom, Mars ode u raka, a Saturn dolazi u vagu. Mars obožava Saturna, odnosno osoba obožava dugoročnu, e, dugoročnu inicijativu. Saturn ne podnosi Marsa. Vreme ne podnose nikakvu akciju. Čovjek voli da planira na duge staze, voli da radi na duge staze, ali šta god radi na duge staze neće doneti rezultat. Jovana, će promeniti situaciju, recimo da to separacija sunca, znači ispred Marsa? Sunce ispred Marsa, ali to je aplikacija. To je ulazeći aspekt, jer je sunce brže. Ako smo rekli da sad aplikacija ne gleda na, na Mars, pa da, da. ali da je ispred Mars. A pa naravno da će da promene, zato što će osoba, onda, onda će uh, biti manja opasnost od fizičkog napada, znači da fizičko telo bude ispovređivano. Mm -hmm. Znate? E, kako vi da promene, proverite prvo da li je vreme rođenja tačno? Šta ako sam ja raku poznatu? A? A ako da sam rođena malo ranije, <laughs> šta da je očetnici? <laughs> <laughs> Šta se ne, zezala smo se juče u ludačkim košuljama. Kaže, Vesna ti dodaju neku kaju zlatu na, na ludačku košulju. Šta ako sam rak upoznam? Šta ako sam rođena par minuta ranije i 29 raka? Pa to bi celu priču promenilo. Da, da, da, odmah drugi vlada da. život. E, ali vi bi to odmah trebate, ovo je već tema rektifikacije, vi ćete odmah videti to na fizičkom telu. Prvo, fizionomija totalno drugačija, jel da? Drugo, drugi organi su odmah napadnuti. Sa mesecom je napadnute dojke, stomak, fizička težina, jel da? Znači, ja bi trebalo da budem sa vladarom mesecom, trebalo da imamo kruglo lice, jel da, mali prčas nosić, okrugle, rakovske, na oči, na nula, e, i da li imate osobine i lava i raka, ali bi treslo od nula lava, tu bi bilo mnogo više raka. Gde su mi da izvinete na izrazu, sise da mi je stomak. Voda ili rak imaju prirodu da, skuplje, da skupljaju, da šire, da skupljaju vodu. To bi prvo videli. Drugo, vi bi mene već pitali da li sam imala onda neke probleme sa stomakom. U smislu hiruških intervencija na stomaku, materica, da li, da li je bilo nekih problema sa matricom, stomakom, slepim crevom i ostalo. A ako je sunce vladar, ako sam malu poznaku, sunce Mars, onda bi me pitalo je li imam problem sa okom, jesi imao udar u glavu, jesi imao operacije na glavi i ostalo. Totalno druga priča. Coka raku poznamo. Kako vidiš coko? Šta kako vidiš? Kako vidiš? <laughs> kako vidiš? Kaže, šta kako vidiš? Odmah sunce. Evo je opet i šta kako vidim? Šta kako vidim? vidim dobro, hvala. Kaže, vidim ko soko. Jesi imala nekad udar u glavu, operacija na glavi, kaže pala lepa <laughs> žica? ne, ali sam na grlići matricima. E, ali stomak je osetljiv. Ja sam imala operaciju na glavi, imam ogroman rez ovde iza, koji se ne vidi zahvaljujući hirurgu koji mi je bicajzla sunce put od Marsa u devici. Udara jedno 500 u glavu, tri implantanta u ustima, tri, četiri implantanta više, gde se koliko implantanta, polomljenu arkadu, ovde ožiljak, e, evo, to je ipak druga priča. Da. I do sada dva angiozna napada i jedno, dva, tri srčana udara i tako, ali ima razlike. Da. Hm? Ako pustimo u kosu oka i ne isfeliramo se, ko će bolje da prođe? Lavica. Pa neću ja bolje prođem, tebi dva pokreta četkom i brigade. A, pa zašto? To je kod mene Ko je dominantnije, sam to je mislila. <laughs> da li da, veće oči u Rak, koje boje ima oči? Svetla. Mm? Ima sveta od te, ne mora uošte da ima svetlo oči. Ali ima te, ovo je isparcovani rak. Ali e, imaš te, prirodno. Si bela, a? imaš mladež, e, mesec ti ispod horizonta. Da, mesec mi ispod horizonta. Dobro, ali imaš mladež neki pozadim, na leđima? Nema. Karakterističan imaš, nema ti skidamo <laughs> majicu sad do Da. Pa nema. No, Mesec Pluton mladež na leđima, mora da postoji. Pobožda neki mali nije karakterističan. Ne, ne, ne, mora bude karakterističan. <laughs> mora bude. Imam na grudima. Uh, Svi da vidite, <laughs> se? a jel ti između grudi? Pošto imaš ne, mesec sa strane, Pluton. Sa strane. Sa strane, veće. Uh mhm. -huh. Dobro. Mesec Pluton, to bi trebalo da bude nevidljivo, zato te pitam imaš na leđima. Trebalo bi da imaš negde oko lopatica mladežu. Sunce, Pluton. Nevidljivo, na nevidljivom mestu. E, a jesi imao problem sa urastanjem dlake na... Uh, e, yes, one, na, na prepone. Da. Sunce, Pluton. Jesi alergično na bosa? Ne. <laughs> Na sunce. <laughs> ja ga sedim da. i dajem odgovor. Ovo je mega rekao, pozakom. spozakonu bagicu, budući bubrežni bolesnici. Odnosno, problemi sa bešikom, konstantni. Kad budete bile babe, ima mišić, pešike, da bude slabiji, da se slabije zadržava mokraća i ostalo. Do tada problemi sa hormonima koji mogu da divljaju ostalo. To babe, Osetljiva koža, sklonost alergijama i ostalo. Ako ne znate da ostaje škorpija ili vaga, to prvo proverite. Pa ja ima velike mlade na leđima. mesec je gde? U škorpiju? Pa da, u patogenom znaku škorpije. Pa ništa. Nikom ništa. Mala razlika, imate razliku i u visini, i u čemu god hoćete. Ovo je da vidite da li je čovek živ i zdrav. E sa tim da li je živ i zdrav i odlučujete da li će osoba moći dalje da radi. Ako neko ima Mars Plutonov znak u vagu, može da bude vojnik. Ne može da bude vojnik kad nema snage, kako snage. Znači, to odmah odpisujete, Ovde je Mars vladar desete, znači ovde ne može da budu vojne počasti. Razumete? Ako pitam desno, gde će čovek da umre, Saturn u raku u 12. Uran je u 4. vagi. Gde će da se dogodi fizička smrt? U kući. 8 u 12. i koma je. Znate to, da prvo padne u komu, to je dubok san, pa onda dojeća. Znači, pošto smo ovde rekli da je Saturn matora planeta, vidite da se ovde neće dogoditi rana smrt. Vidite da je fizičko telo kilo. Dalje sve možemo. Znači, ovde ste otprilike čoveku dali vremena, koliko će imati da živi. Prvo to. E sad vidite, gde će se čovek ostvariti, gledajte vladara prve, gde je otišao, tu će se čovek ostvariti, ili šta je njegov život, šta je vaš život? Kroz komunikaciju. Jedan u tri, njegov život je govor, pokret, pisana, govorna reč. On može bude taksista. Kako bude taksista loše, sunce, a sunce jedno oko. Koji to čaravi taksista? Ne. Da. E, znate nekog taksistu koji ne vidi dobro? Pa mislim, ili pilot. Kakav nema? To odmah idite, po, idite ovaj, eliminacijom. Jel može priča ako je ćorav? Može. Može, naravno. Ko je oko problem? Sunce, Pluton, Mars. Ženski korpus. Levo. Levo, levo, levo. Sa suncem, Plutonom, Marsom. Ne može da ima veštačko oko? Može. Može, Pluton je strano telo. Pa, <laughs> mislim sam <laughs> za sad ove moje lepe oči. Mada inače ide ideja da bi presađio rožnjaču, zabole mene ću u životu presađujem. Pa zabole me šta me briga. Što manje je to? Da ne, ja imam problem sa stigmatizmom, imam neurofebrinom iz levog oka. I onda im je e, ideja da rožnjača je trofkirana i da bi trebalo da presađuje. Ma zabole me, znaš koliko je... A ja ceo život ovako živim i ja što se mene tiče super vidim guš, Photoshopu, vi ste bilira. <laughs> Pa majke. Meni te kad se neko preko sneg naočare, e, znate kad sam ja otišla po naočare? I sad gledam da se ja na ogledalu u velikoj toj klinici i kažem, jebote što sam lepa, baš imam lep tenis, ja nemam i one tačke, znaš, kad su mi dali tako šta je ovo, jebote. Ono, vidiš u sitne detalje. To, to me sad podsjetilo, neko izgubio na gladionici zato što je ovaj, Nije mesto crve, ne, ova, kad je ovaj deltonista ona, kao što mesto da ukuca crveno, ona ukucala, Crven. ovaj, ne, ljubičasto roze, tako nešto. Mm. I on promaši, izgubio sve. Eh. Pa da, imate masu ljudi. A znaš što znači, pošto uh, tvoj vladar života i vladar e, ove kuće, da, nema nikakav aspekt. Naprimjer, kod mene je vladar života i vladar smrti ista planeta. I to mlada e, planeta. to je druga, ove, to je već druga priča, to ću vam objasniti. Mhm. Kada je isti vladar života i smrti, recimo Venera, vladar prve i osme, Venera je slatka planeta i ona nije malefična. Venera je u onem pa mali benefik. To znači ako je vladar prve i osme ista planeta da su se život i smrt nagodili. I da osoba čitavog života živi po ivici života i smrti. Da se čitavog života nešto bori. Ali je benefik u pitanju, pa to neće biti problem. Mm -hmm. Ako su pozvanku na škorpije u osmoj, tebi je malefik vladar života i smrti. E onda se gleda kako je taj Mars postojan. Mm -hmm. Ako je Mars u ravu, ako je u vagi, ako je u biku, čao, zdravo, daj Bože, 57 da doživi Jer Mars vlada od 41. do 56. Znači, tu u startu nema dugog života. E sad vidite, ja naravno da neću čoveku da kažem ha ha ha, umrećeš s 56 godina. Naravno da neću da kažem, ali ću terati nekoga da ide kod doktora. Mada vi ćete vidjeti da šta god da vi budete radili, i za lepe stvari, i za ružne stvari, ma nema teorije da im pobjegne. Tako, tako, tako. Zašto vama služi astrologija? Pa eto, samo da znate šta će da se desiti. To je kao da ste odgledali film onako da, da. ubrzano, i sad sedite i čekate šta će da se desi. Ali ona, onda samo ovima što su ovi, rođeni, što su u podznaku rak e, ili lav, samo njima mogu da budu ovaj, e, stariji vladari osme kuće. Ne mora da znači, šta ko je Jupiter vladar osme? Šta ako su ovde ribe? Ovde bi bilo prirodno da nema ovde distorzije. Mm -hmm. Ovde bi ribe bilo u osmoj. Mm -hmm. A Jupiter nije stara planeta. I, e, misliš nije mlada? Nije stara planeta. Nije stara, pa znači nije opet... Stara E se sećaš one slike što sam da, stavila? Da, da, da, da, da mesec i tu, ja bi odmah gledala da je Jupiter. Da su ovde ribe u osmoj, ja bi gledala da je Jupiter, da je Neptun, ako bi Jupiter još pao u osmu, pa vladar osma u osmoj, pa Neptun u petoj, to je srce, čao, zdravo, 45. 6. tu je već krenuo trokira zdravlje. Ali već vladar prve loš, znate. Znači tu u startu taj ne bi preživeo e, prve tranzite koji napadaju. Znači, to već, pazite, nije sreća ni da vi mnogo živite dugo, da vam se dogodi neka tragedija. Znate, ni to nije sreća. Da, da, da. To kad pogledate, bolje da živite kvalitetno. Recimo, ako je dobro postavljen Jupiter, kaže, koliko god je loš horoskop, jedan dobar Jupiter izvuče ceo horoskop, jer je osoba optimista, ima sreće. Recimo, loš Merkur. Merkur u E, strelcu, Merkur, ne znam, u ribama, zabole ga za inteligenciju ako je dobar Jupiter. Ta ima više sreće nego pameti. Znate? Šta će vam, da šta će devojčici dobar Merkur? Šta će dobar Merkur? Pa bolje da imate bolje, bolju Veneru, pa lepo trepće, da šta će vam pamet? Jel da? Znači, uvek gledajte da li muškarac ili žena u pitanju, ko je u pitanju. E sad, ovde ako pogledate, Znači vidite da ovo je noćno rođenje i da je ovde za noćno rođenje presudan faktor mesec. Ovde je mesec u drugoj dekade Vodolija ima recepciju sa Saturnom i ovo je iščupalo. To su samo prilike koje se koriste. Jel da? E sad, ono što ćete vi dalje da gledate, glavar prve u trećoj vidite da je osobi ceo život govor, pokret, pisana ili govorna reč. Kada imate vladara prve u trećoj, to su najčešće taksisti, pisci, Znači, ljudi koji, kojima je ceo život treća kuća. Ako je ceo život treća kuća, a vidite da ovde loše sunce, čorav čovek ne može da bude pilot. Ne može da bude taksista, znači ostaje da bude ili govornik ili pisac. Za govor je zaduženo drugo polje. To je polje glasa. Ako je vladar druge kuće, isto to sunce, kao što je vladar i prve, čovek će živeti od govorne reči, od glasa. A šta će to čovek da priča? Je vladar treći. O čemu će čovek da priča? Kakav je ovde merno? Da li priča budalaštine, ne glupa, imate vi koliko hoćete ovih TV ako koji ne znaju sa sebe, prosto broširan. Vrlo lepo žive od toga. Ali ovo mogu, na primjer, da bude neki voditelj, speaker. Pa ajde da vidimo. Merkur ovde sve u trećoj kući, Merkur je otišao u znak vage, Merkur u vage baš i nije dežurni pametnjaković. Pa speaker samo priča. ali ima recepciju s Merkurom. Suverenom. <clears throat> E, Suverenom, izvinjam se. nema. I ja sam bila spiker. <laughs> Da. Uređivala sam informativni program. Pa je Vision Glas, da u Beograd, prvi program. Inače mi je glas modifikovan, da. ja nemam pojma kako on je zadoran. Pre bio Beogradski, suši bio Beogradski, onda su me poslali na RTS da idem u školu, ovaj, da ispravim se Beogradski glas. Ja nemam pojma, kažu sam pevala. Kad pričam pozbiljno, To je bilo beogradski, to, to nije u to vreme 90-ih, tako ne da možete da se pojavite nigde. To odmah napade. Imaš bilo kakav logopedski problem napade. Mm. E sad vidite, može da bude novinar. Za novinara Merkur u trećoj treba. Ratni mhm. reporter, Mars u trećoj, ali malo bolje Mars. Za pisca Merkur mora da ima veze sa trećom. Ovde je Merkur do da Urana, o čemu ta osoba priča? budućnosti. U nekoj budućnosti možda priča o avionima, o vanzemaljcima i ostalo. Sve bi to bilo tako da nije vratio tog Merkura Venera u devicu, pa da je to neki konkretan zanat. Ja e, mogu pišem ljubaviće s Venerom u trećoj. Mogla bi da Venera nije u devici. Da je Venera u ribama. To tera Maraju Šuš ima Veneru u ribama na kraju treće. Da piše ljubaviće i Merkura u ribama. Znači, devojka inače piše fenomenalno. Da bi mogla da pišeš recimo o, o nekom zanimanju? Pa o zanatu nekom. To. Neke stručna literatura, da, ovo je dosadna Venera, kakad se na Veneru udavica. Nema mašte, nema ništa, ona samo može nešto onako, direktno. Mogu da pišem istorijske romane, gde je Saturn? Nema Saturn. Mogu da pišem teorije zavere. to može. Pa ne mogu, to već piše, da je dosta si je luri, palo lebe. E, mogu pišemo o babarogama, magijama i ostalo? Ne, ne, ne zato što je bolji Merkur. Zato vam treba praznoverni Merkur. Treba Merkur malo u ribama, strelcu i tako. Se zanimate da za takve budalašte? Ali ne treba tu Neptun, Da, Ne? Zašto? Za babaroge da. i gledanje u šolje i karte i to. Ne, Merkur, Merkur Neptun je odličan za šolje. ti, Neptun u strelcu. Jeste. A, ne, u Jarcu. E, Neptun mi u Jarcu, ali mi Uran u Strelcu pa imaju recepciju. A Merkur u? A Merkur u Lavu. Da. Imaš Uran, Trigon, Merkur. Čovek koji vidi budućnost. Uran, Trigon, Merkur. Da. Uran i Merkur kada su u aspektu, čovek ubija budućnost. Ček, vidim što ja Uran i Saturn ubija prošlost. To je Merkur i Saturn. Samo da znate da je počeo da se usporava Merkur i da će od 30. biti retrogradan u devici, a sad je već usporen, pa ako vam trokira mozak da se ne primete hmm Koliko će biti retrograda? Do 20. nekog septembra. Pa dobro, ceo septembar, nećemo znati gde se nalazi. I ovako smo kada je. Šta, šta je inkonjukcija Uran i Mars? A, pucanje s pištolja, to su ljudi koji, mo, koji može da interesuje generalno oružje. Ovi, <laughs> oni snajperi, ono. E, gledajte ovamo. Znači, ovde ste sad definisali šta, gde se neko ostvaruje. Vladar druge kuće pokazuje kako osoba zarađuje i na što troši pare. Vladar druge u trećoj jasno vam je kako zarađuje troši. A zašto ne živimo od rođaka? Vladar drugi u trećoj može znači da vas doniraju rođaci ili da vi trošite na rođake. Pa zato što podzim glav ne može da živi. Ne, nego vidite, prvi i druga su u istom znaku. A, sve što čovjek zarađuje, zarađuje sam. Gde je devica, to je posao, gde je devica u treće. Ovde je, nažalost, presuđeno u startu šta će čovjek da radi. Nažalost. E sad, ali, gledajte, gde će čovek živjeti? Vladar četvrte kuće, da se pomerim s mesta, da ne bude, da se pljujem na svoje zanimanje od koga živim. Sto godina. Gde će čovjek da živi? Eto, tu vas neko pita, dođem kod vas i pitam vas da li ću živjeti u Beogradu, u nekoj drugoj zemlji, gde ću živjeti? Za svaki pokret, svako pomeranje, bilo kako pomeranje, vam je potrebna treća kuća. Treća kuća je prvi pokret To je gde se vi pokrećete, da li se uopšte pokrećete. Da li osoba negde uopšte ide. Gledajte kako je posebno treće polje. Da li imate nešto u trećoj? Nemojte uopšte gledate 9. i 12. To što recimo neko ima primjera radi Jupiter u devetoj ili Sunce u devetoj, uopšte ne znači da će čovjek da putuje. To samo znači da je čovjek dobar filozof i da ga interesuje da uči, ništa više. To ne znači da će živjeti u inostranstvu. Ako je statično treće, onda je čovjek koji ne voli da se pokreće. Ako je statično, ako nema planeta u njemu. Ako imate recimo Jarca u trećoj, pa Južni čvor u trećoj, to su ljudi koji ne vole ili Saturn u trećoj, oni se teško pokreću. Jel imate ovde pokretno treće polje? Gledajte prvo ovo, devica je šta? Pokretni zemljani znak. Da. Čoveka da pravi promenu, bilo koju. Kako je pravi? Promišljeno. Da. Jel da? Promišljeno i sistematski. Da li ja vama delujem kao promišljeno u <laughs> <laughs> E, bez obzira da li tako vama neko deluje ili ne, e, znači devica u trećoj daje, pošto je ona promenjiv zemljani znak, daje osobu koja je sklona promenama i pokretima. Vladar treći u četvrtoj, gde god da krene, gde će da dođe? Kući. Pa kući. Kojoj kući? Vladar četvrtu u trećoj, život u drugom gradu. Treći polje su komšijske države i komšijski gradovi. E, tek onda idete dalje na deveto polje. Deveto u ribama, tu i Jupiter u ribama. Deveto polje vlada Evropom, jer smo mi rođeni u Evropi. Jupiter u ribama, velika katolička država u Evropi, pored velike vode, Francuska. Gledajte dalje, 12. su preko okeanska putovanja, tu je rak. Gde je rak, to je kuća, ali tu je i Saturn. Jovana, a što sad recimo odmah ne gledamo, pošto je vladak četvrte u treće, znači neko komši, mislim, možda komšijski grad, samo da je u istoj državi. A što smo, kako bismo znali da li je grad ili država? Sad morate sve da spojite, treću, devetu i dvanestu. I sad ćete dođete u zbunjujuću fazu. Jer dvanaestu u raku, gde je rak, tu je kuće. Pa da. Ali vidite, 12. polja su izolovane države, to su ostravske države, e, čujete to? Mhm. Znači ostrava, Drugo, 12. polje su ovaj, preko okeanska putovanja, to je preko okeana. Da li će osoba otići preko okeana? Blaga 12. mesu u u 7. Ko ide da preko okeana? Super, hvala. Pazite, ali ne zaboravite da je 12. polje drugi kontinent, koji ne mora da bude preko okeana. Jer znate da je Moskva drugi kontinent? Da, da, da. Rusija je jednim delom pada u Aziju. Znači, partner. A ko je u inostranstvu? Mm, partner. Pa partner. Koji partner? I opet on koji, recimo, koji pa je muževa? Prvi. A ja? A vi kao što ja, pa nemate. To nisi ti. A šta nam znači ovo što je Jupiter... Ovaj, a... Jupiter u devetoj, gledaj sad ovo. A ko je taj Jupiter? Drugi muž. Da li je ta osoba drugi muž, a gledaj to, vladar deveti i Neptun u petoj. Ali to i dete. Da. Ja kažem, Vesna, ja! Vidi. Kaže, ma jok. <laughs> jok. A tamo smo negde rekli kad je, a, kad je vladar devete ode u petu, to znači dete u drugom braku. Mm. Ali da li to odmah isključuje i dete u prvom braku? Pa ne, za prvi brak gledate peto polje. Doći ću ja sad do teme dece, pa ću da vam objasniti. Ako je Jupiter u devetog, ću ja otići na put. Pa vladar devete kuće u devete kući. Šta to znači? Lepo je planeta vladar. Ovde je Jupiter u ribanju. To stranac dolazi kod tebe. A mogu i ja da odem. Ali ovo je Evropa. Ribe sa Evropa, devet Evropa. To nisu moji planovi. Moji planovi su skroz drugačiji. A ko mene pita za moje planove? Jupiter u ribama, velika katolička država, Jupiter vlada velikom blagom. ne znate to? Saturn vlada hladnim i suvim. Ako je Saturn u raku, koja bi država bila preko okeana? hladna i suva država. Saturn u raku malo vode, malo vlage. I onda hladna, suva, ledena država. Rusija. Da, a tu je Cice živeo. I on je stvarno tamo živeo pre nego što mene upoznao i došao nazad. Saturn vlada hladnim i suvim. Jupiter vlada velikom vlagom, to ono provala oblaka. To se zezala Zorica, da li Zorica ili Ksenija, neko je prokomentarisao Svaki put kad prelazim granicu, to je ludelo ja, ulazim u Makedoniju ponovo oblak. A pričala sam kako sam baksuzi, da god hoće da, da dođem, to je neki turistički napad. Ili neka katastrofa, to sam pričala. I sad smo se dogovorili i uplatili Veneciju za moj rođendan. I evo u Italiji zemljotres katastrofe. Da. Re, brate, sunce, plutor, ja ne sam nigde da idem. Ja da god hoću, tu je haos. E sad vidite, a inače sam htela, pre Bugarske smo rezervisali Tursku, pa izbio rat. Znači, ja te kod da ja i Cici se dogovorimo, uplatimo Cancun, Meksiko, ispadne svinski grip. Uh, Egipat, e, otmu tamo ljude izbije rat, kao, <laughs> znači ja ide, e, Pariz se dogovoramo, bude teroristički napad u Parizu, znači ja da god da. haos. Znači, sebi vode kući i <laughs> ne da nigde. E sad pogledajte, koja je to država i u Petroribanu? vlažna, mnogo vlage. U ribama mnogo, mnogo, mnogo vlage. Najvlažnija država pored vode. Velika katolička. Pa ja na Azurnoj obali, ja zapolem, šta ćete vi da radite? Može Italija da bude, ali nije baš vlažna. Može. Kako napravite razliku gde je to istok, zapad, sever, i jug? Pa da, na osnovu toga. Kako da napravite? Ajde napišemo u podsjetniku. Ovan je istok, baga zapad, rak sever, jug javac. Gde je osoba orijentisana? Kako kad vas neko pita da je? Je znate da je Jupiter u raku uvek švajcarska i uvek ženevsko jezero? Je znate? uvek. Jupiter, velika katolička država u Evropi, pored velikog jezera, zemlja gde se mnogo lepo živi i zemlja gde se nikad nije ratovalo. Čim je Jupiter, to je super ona zemlja neka. Jupiter u raku u devetoj školske primer Ženevskog jezera. Znači uvek. Znači ovo je istok, mhm. ovo je zapad, ovo je sever, Ovo je jug. ovo, kako je da vidim gde će osoba da živi? Znači, pita me bilo ko od vas gde će da živi. Vladar prve, gde ste vi uvek? Gde ćete vi uvek da budete? Ceo horoskop je severo, zapadno orijentisan, jel da? Evo vidite, sve je praktično ovde pokupljeno, severo-zapadno. Recimo nula Vage Kalifornija, nula Odna je Tokio, Jer znate, zemlja izlazeće, zemlja zalazećeg sunca. Znači, gde će neko da živi? Vladar povedeća da živi. Evo ovo Kalifornije, nula vagi, nije. Ovo je severo-zapadno od kuće. Pazite, i vladar četvrte, gde je moja kuća? U devici, to opet severo-zapadno. severo zapadno od znači? kojega? Da- severo-zapadno od Beogradu. E sad da se... Od mesta tvojeg rođenja. Gde je osoba rođena? da se ne zbunite, jer recimo, primjera radi, Irena vam je rođena u Pirotu, Vesna vam je rođena u Ljubovijetu. Da. Znači, vi gledate od tačke gde ste vi rođeni, od grada gde ste rođeni. Ovo je severo-zapadno Beogradu. Znači, Banat. Severo-zapadno, ja sam mogu vas pitam koliko severo-zapadno. Nemo ovde ranije bilo ovaj, uravnjena geografska karta. Velika katolička pravoslavna država, mokra, vlažna, severo-zapadno orijentisana od Beograda. Katolička ili pravoslavna? Katolička, Jupiter je katolička. Aj sad zapišite, Jupiter, katolicizam, Saturn pravoslavlje, Islam, Mars, i Pluton, naravno. Pluton vlada ekstremističkim islamom. To su daleke, blisko istočne države. Onda, Hindu je Neptun, to je Indija, Nepal, Paki, Palestina. Jevrejima vlada Saturn, to je Izrael, recimo kad vidite Saturn u Jarcu u devetoj, ili uošte Saturn u Jarcu generalno ima ove afirmacije ka Izraelu. A sad, Koga sam zaboravila? Kod mene se jevrejsko naselje, ulica, naselje se zove jevrejsko. Gde? Pa ovo, u, kod mene, gde sam preko puta botanički. A, pa dobro, dobro, ja rekao, to sad Saturn, sam ne, ne, to sad Saturn. Da, Saturn, Saturn, ti imaš Saturn u vagi. Da. Tebi odmah dresu na Saturn u vagi. Da. Odmah je oglasio se Saturnu koji je tebi u prvoj, to je odmah nascedentno. I da bude okreneš će biti Saturn u vagi neki bogati jevreji. Ili ulica jevrejska, ili kvart neki jevrejski, ili si... da bude sokreneš. Recimo uđeš u Pirotu, u Zlataru, ono kažu ti tipa neki jevrejin, stari drži Zlataru ili tako nešto. ćete uvijek da živite svoj korzu, gde god da ste. Koja je ovo država? Koliko je ovo država daleko od nas? Pa daleko je, jel da? Kako to da znam? Zbog e, mesec, koliko je do Senente, da? Vladar da? četvrte uvek, gde vam je kuć? Mhm, mhm. Pa blicu, što je da, put treće, vladar četvrte. Da, blicu, blicu, nije ovo mnogo daleko. Ova Evropa, nije mnogo daleko, komšijska država, pod znacima navod. Sad bi se vi nasmeni slušate predavanje američkog ovaj, nekog astrologa, pošto je njima tipa komšijska komšijska država na 1000, 2000-3000 km. Da. Znači, treće polje je sve što je na 2000 km od vas. A to je za nas, Iha na 2000 km pola Evropa. To vazdušnom linijom. Vazdušnom linijom, da. Pa i kopnom isto 2000 km, znaš ti šta je 2000 km? A kako mi to da uzemo, šestar pa... e, sad bi ovde mi trebali da imamo kartu sveta. A ovde gde je sever, tu bi vam bila gore Norveška, Švedska, Danska, bila bi Rusija, znači sever, severni deo. Gde je Jarac, to bi vam bio jug, to je dole Afrika, južni deo. Gde je istok, to bi vam tamo bio Tokio, odnosno gde je ovaj. Bio bi Tokio, Indonezija i ostalo. Gde je Vaga, to bi bila Kalifornija i deo Amerike. Znači, pa vi imate prebrnutu kartu. Mhm. Znači, da imate kartu sveta, vi bi to mogli otprilike da locirate. Razumete? Ono što je vama važno, gledajte, sa Jupiterom u raku, da je to velika katolička država u kojoj su svi jako religiozni. E, to već nas zbunjuje. Prvo to, pošto ovo može budi Vatikan. Razumete, kakav se ni Vatikan tamo ne živi narod. Mislim, običan. E sad dalje, ako bi gledali Jupiter u ribama, to je država u kojoj se stalno šetate s kišobranom. A u kojoj je klima takva da uvek možete da budete bosi. Znači, ajde me navuče London, ali London je više ovo. Da ima i mora, izlazak na mora. I mora da ima izlazak na mora. Sa ribom. A u toj zemlji je mnogo lepo se upetrano u ribama i živi se kubajice. Engleska nije, pošto ona je hladnija zemlja. Ne može, ona je severnija, hladnija zemlja. To je jedna opcija, sve da je francuska, taj deda. To je babi milo, <laughs> ovaj, samo da li će da mi se... E vidite, sa ribama, kaže, i retrogradom je upitano, na mesto gde je čovek već bio i gde će se vratiti. E, znate da je Portugal riba? Što? Pa riba. Na kraju Evrope. Mhm. <laughs> da. Mars su, recimo, osvajači. Ako pričate o osvajačima, onda bi trebali da gledate ove, sa Marsom, bi tražili osvajače, neku osvajačku državu. A može da su ratovi puno. Mm? Gde da se ratovi puno. Gde se ratovalo, recimo Mars Neka. može vam da bude Irska. Da. E, znate, Škotska može da bude mhm. Mars. Vi možete, onda pravite raspored, šta je to konkretno? Znači, kad je nekad bilo, ne mora da je i sad. Pa da. Pa najčešće istorija, history repeating. Mm. To se uvek ponavlja. Ili da možda, pretpostavljam da će imati i sukoba u tadašnjem, sadašnjem vremenu. Uh mhm. -huh. Ako je Mars, na u nekoj... Pa uvek je neka da. zemlja, da se uvek, neke, uvek ima neki prka u toj zemlji. Ti imaš Mars u devetoj, mislim je desno, desno ne. desetoj. Meni u desetoj. Šta ti u devetoj? E, Venera u Blizanci. A počinje čime? Blizanci. Da. a Merkur u Lavu. Da. To je zemlja gde se mnogo lepo živi s Venerom, gde se prave slatke pare. Mm. Jupiter je kraljevska država. E, to nam sad malo remete planove. Bivša kraljevina Jupiter retrograda. Država koja tone Jupiter u ribama, posao liče na Italiju. se na Italiju, Ja Italiju mrzim Italiju, ne volim Italiju. Volim Francuza. Ali ona bi bila ona južna. Hmm? E vidite sad, južni deo Italije ili Sicilija se vezuje za šta? Za lavu. I za škorpiju, naravno. Znači, kombinacija lav škorpija, severni deo Italije se vezuje za blizance. Skroz gore, sever Italije se vezuje za ribe. Od Vatikana pa na gore. Čitri. Ja, papa, budući u Vatikan. E sad vidite, ako to ostavite ovde dovoljno samo da vi kažete kao prvaka, imaćete predavanje za geografije. Vama je kao prvaku dovoljno da kažete ovo bi trebalo da bude Rim. Znači, sad da ne davim mnogo, da skratim priču, ovo bi trebalo da bude Rim. To iz ove perspektive blage veze nema mrzim italijane, no kod nas pita da li ih mrzimo ili ih ne mrzimo. E, vidite, ono što bi vi trebali kao prvak samo opisno da opišete, da je u pitanju neka velika kraljevina, da je u Evropi, da je blizu kuće, da je najdalje do 2000 km od kuće, jel da? I da će osoba živjeti blizu vode i ostalo. Saturn vlada lukama, e, znate to, vlada lukama, vlada pustinjama, vlada planinčinama i ostalo. Jupiter vlada otvorenim morem. Znači, vlada otvorenim morem i velikom blagom. Ako obratite pažnju na ovu kartu, mi smo otprilike locirali. Kada će čovjek da ide na put? E, ovo me nerviralo od moje 15. godine. Čim je Jupiter retrogradna, retrogradna planeta daje beneficiju u drugoj polovini života. Znači, neće odmah dati. Znači, što je osoba starija, više će se osjećati utice retrogradne planete. A sad nismo rekli da je Jupiter opet mlada planeta. Jeste. Kada će osoba otići? Pa znači neće otići s 90 godina. 45. Od 45. pa nadalje. Znači to vi kao prvak trebate da znate. Znači od 45. pa nadalje čovek ode na put. E sad vidite, ono šta ćemo mi dalje da kažemo, rekli smo da će neko da živi. Ako, rođe, ako je rođen u Beogradu, koliko će imati nepokretnosti? Gde god da je rođen, nije bitno. Pa da četvr Vladar četvrte Venera u devici. Ali mi i da sunce. Uh mhm. -huh. Zbog ova dva entiteta u četvrti. Uh mhm. -huh. Znači, to bi trebala jedna da bude, jel? Ne, četiri, vidim, četiri ne, ali a, je Venera, vladar je Venera. Samo da kažem da ste sve računa, nibe, livade, da šta god hoćete, sve vam se računa u nepokretnost. Vladar četvrti Onda može šest. sunce, što šest. znači da lepo sija svaka nekretina lepo sija. Koji je kvalitet sa Venerom u devici? Nikakav. Imate da. Urana i Merkura u četvrtoj, kad imate Merkura u četvrtoj, to znači da u isto vreme živite na dve lokacije. To onda ima veze sa, ovom, sa devetim poljem. Uh mhm. -huh. Znači, jedan stan u Beogradu, jedan stan u inostranstvu. U Parizu, recimo. Da, Kada crna Italija. E, gledaj to. Ovaj. Vrna, se sad dodaje 4 plus 2, 6 ili da. samo 4? Ne, baš 4 plus 2. Znači, tako kažeš čoveku, imaćete 4 plus 2 nekretnine. E sad vidi, pošto su nepokretnosti, grobna mesta i garaža i njiva i livada i sve živo, znači ti doslovce čoveku kažeš imaćete 4 plus 2 nepokretnosti. E, vidite sad ovo kada pričate o tome da li je nešto nisko, visoko, kako je, ovan vlada ravno, skroz ravno. Ravno. Znači nešto što je skroz ravno, to je kardinalna To je skroz ravno. Ovan se najčešće zato i vezuje za Novi Beograd. Jer znate, jer je sve ravno. Dalje, baga, vlada visinom, najveća visina, kardinalni vazduh. rak blaga najvećom dubinom na kopnu, dubina. Kad vas neko pita da li je dublji rak ili riba, rak je prostranstvo. Znate, to je voda u prostranstvu, to je more, ali nije dubina, to je samo prostranstvo. Rak vlada najvećom dubinom. A čime vlada jarac? Imate ravno to je ravnicu, imate visinu, imate dubinu i šta imate u jašu? Hm? Pustoš. Pustoš, bravo. Mislila sam da črkaš visina. Pustoš. Rak se, e, jarac se zato dovodi u vezu i s Afrikom i sa pustim predelima, predelima gde nemate ništa. Goleti, recimo, ovo da budu planinske golete. To nije u osnovi visina. E sad vidite, Ako pričamo gde će da čovjek da živi, on će da živi zapadno i na nekoj velikoj visini. Caka za vas. Uran četvrti sprat, Merkur drugi sprat. Četiri plus dva. E, može bude na četvrtom spratu u duplexu? Može. E, znate da sam ja rođena u Potkrvi, u Bulevaru revolucije? U kući maminog dede, potkrovlju smo rođeni. Ura najčešće time vlada. On vlada samo da, da imate terasu, da je nešto na visini, u vagi još veće visine. Znači, to otprilike da čoveku kažete gde će da bude. Ako pričamo o delovima grada, gde god da čovek čovjek na svetu živio nosi svoju četvrtu i vladara četvrte. Četvrta u vagi, treba sve da bude sa stilom, jel da, odmereno, malo sutra odmereno i Venera u devici. Šta je Venera u devici? Prošli kvadrat pa da ubija s detaljima čoveka. Da čovek vas odvali sa detaljima. Znači, da odvalio je s detaljima. Ovi kad dođu čiste kod nas, šlog ih strepa. Znaš što ima previše detalja. Čega čovjek ima po kući, gledajte šta ima to u četvrtoj. Ništa. Venera vlada kojim predmetima? Slikama. Ona vlada umetničkim predmetima. To mogu budu i narukvice, slike, lampe, sve što je umetnički predmet. Mars vlada čime? Noževima. šta još? Svim što je vruće, to nemojte da zaboravite. Mars je brevo. To može, recimo, bude gomila radijatora, šporeta, svim šta daje to. Ove ivice su i one, ove... Yes, Mars. Da. Sve šta je oštro. Venera vlada zaobljenim oblicima. Ako je Venera vladar, a Venera se nalazi u devici, Venera u devici inače je staro zlato ili kobojage zlato. Propala Venera. <laughs> Sunce je zlato, Venera je bakar, mesec je srebro. Šta vi volite? Srebro. Voliš srebro? Pozna krak. <clears throat> Više volim zlato. To zlato. <laughs> platinu. Pluton je platinu. Jako cigarka, <laughs> samo žuto. Žuto. samo žuto. E, ako obratite pažnju, šta onda ovde imate? Deneru, znači šta ima po kući? Gomila sitnih predmeta. I svi blješte. I svi blješte. Blješte glan samo. E, onda imamo urana, uran je struja, jel da? Uran je sve što visi na nekoj visini. Merkur, papirčine, knjige, šta hoćete. Tehnika, struja i umetnički predmet. U kojoj dekadi ova Venera? Prva, druga ili treća? Treća. Prva dekada device je devicina dekada, druga dekada je jarčevska, ovo je bikovska dekada. Koje su boje stvari? Zelene. Ne. Bik, bik, bik. Crvene. Trebalo da bude crveno i jeste crveno. U, u osnovi ja volim crvene nijanse od naružino drvo i tako to, tamne. E sad, to je ako pričate nekom, moćete malo da ga fascinirate. A automobil koji neko vozi, ali znate kako to da nađete? Iz treće. Treće u devici. Ko je proizvođač? Slovenija. <laughs> A, <laughs> nema auto. A inače ja bar mislim da nemaju automobil. Švajcarska. Mislim da nemaju. Švajcarska. Mislim da oni nemaju, imaju satove, imaju... Da, oni misli da. I čokolade, i sir. Šta je još devica? Krvati nemaju auto. Ko je još devica? Sram te bilo koja država? Hrvatska, Slovenija. I još jedna. Švajcarska. I još jedna. Mm. Ali Francuska? Francuska, deo Francuske. da. Ko je auto onda? Francuske neke, jer imaju Hrvate, Slovenci, Švajcarci, nemaju. Koje je Jaraca može da bude naša zastava. Može, da, to je, inače, auto je istina ispada. Bože, <laughs> samo gađamo od sokuci. I malo da se hvala. Kako partizani, ali su se podadak i ja. Pa ovaj. Merkur u vagi, ali neki lepi nov, pošto je u konjukci sa uranom ili e, nove proizvodnje. Tek, Neki futuristički. Pa nije, ne, bi više uran Pa hmm? u konjukciji sa uranom, Merkur. Vladan Merkur u konjukciji sa uranom, ja sam tako gledala. Ako sa takvim ne izginem, neće mi <laughs> Šta ćemo sa vožnjom? Da li bi savjetili čoveku da vozi? Ne. Vladar treću konjukciji s vladarom osme. Sunce, Pluton, Mars i Venera za 22, ali ima da ga vozi. <laughs> Mars u trećoj najčešće daj Nemica, znate, nemačkog proizvođača i brzi neki sportski auto. Pluton u trećoj vam daje tamo Kiju, daje vam Toyotu, daje vam žutu rasu. A da ima neki oklop. Pluton daje i kradeni auto, znate, da mhm. možete vozite kradeni ili prekucanu, onu, kako se zove, broj motora i ostalo. Venjera vam daje leti, devica daje mali auto. Kakav je auto? Mali, francuski, brz. A sa obzirom da je to ovaj naravno znači neki ženski auto, jel? Da, pa evo gledam, neki mali, slatki, crni Peugeot. 607 koji je klanio. Kaže, Sanja, gde ćeš to da parkiraš, koji će ti djavo to? Ko bože, krestaska, pa da ste jela malog čoveka da vozi mali auto. Tu vi veliki vozite male automobile, vi ko avion. E sad, nebitno je, znači vi ćete ovde reći čovjek vozi mali, Ove, uran se vezuje za metalik. Mali ženski auto francuske proizvodnje. Ajmo sad dalje. Ako pričate o zdravlju, šta je problem sa zdravljem jarac u šestoj kući? Jarac je subhladan. Šta je problem sa zdravljem? Kato, kosti, reumatske, sve gobe kao da je čovjek spavao u zmrzinu. To su spadali sinusi. I sinusi, to je reumatska tegoba. Šta još? Kosti kiču, a to je problem. Zaubijete. Gledajte dalje, 12. polje su neuropsihijatrijske smetnje, svi ih imate žao. svi imate 12. polje, briga me. Bladar 12. meseco vodolje, čega osoba boluje? Svi imate neuropsihijatrijsko boljenje. Neke nove bolesti, ne? Naprasne bolesti. U vodolji naprasne neuropsihijatrijske. Vodolija budno stanje. To vam je već problem sa nesanicom. E, može to da bude i neki koji su još neistražene bolesti? To je najčešće za ribe vezano, da je ne, nejasna bolest, da ne vidi da. uzrok. Ali ribe se vezuju i za delirijume, i za zavisnost i sve. Jarac se vezuju za depresivne, vladar e, uh, 12. E, koji je u jarcu. Onda se vezuje za depresije, teška, hronična stanja i ostalo. Za strelca manija veličine, za škorpiju manija gonjenja, od ovo dole ovo nesanica, insomnija, školske brine i polupavanje, euforije i ostalo. Ko bi rekao, bože, <laughs> da samo čuvaju. A za devicu? A za devicu to su umišljene bolesti, to je hipohondrija, kad dođe vreme. Pa ozbiljno, kad te bude tresno pod stare dane, a, gotova sam sa mesom u škorpiju, ovo se borimo sa gotova, a znam ja da je rak, vi nećete mi kažete i tako to. Znači, gledajte da vam je vladar 12, tu sam psihijatrijske smelje. Ti je blizanac mhm, mhm. u 12. Mm -hmm. Merkur, uvar. Uvar Šta? Vaga, to su, ako pričamo o duševnom stanju, za duševno stanje je užasno važno partnerstvo. I mir, harmonija i balans. Što znači da ako je vladar 12. u vage, da se osoba jako brzo, da te jako brzo neko izbaci iz ravnoteže da ti treba mnogo vremena da nađeš balans unutar sebe i da neko, neki ludak može da istrumira za dva sata. Da to možda znači partner, pošto je vaga. Pa bilo ko, dru, vaga su drugi ljudi, ne mora nužan partner. Jel te istervi iz pamet narod kad počne dilkanje da oko tebe? Pa, uglavnom ne, on neki dan sam. <laughs> redko, redko, ovaj, uglavnom si iskontroliš. Samo da, da. ne možete da, da. e, Gledajte sad ovo, ako smo ovde ispretražili zdravlje, kakav je posao, čime će se čovjek baviti, druga i šesta, Vladar druga u trećoj, znači zarađivaće pare kroz govor, pisanje, pokret, vladar šesta u dvanestoj. Posao zahteva poverljivost i izolaciju. Da, vladar šeste je Juran u četvrtoj do Merku. Da li mogu da budem istoričar umetnosti, ne. kao moja drugarica Dobrilica? Da li mogu da radim u antikvarnici? Ne, jer kako kad mi je radno mesto skriven I kad niko ne treba Evo, da, da zna šta je radim? Zar isto to ne može da znači da ti preko okeana radno mesto? Pa mogu da radim gde hoćeš, ali ovo je sve u raku, a rak je država. Deseta kuća je samo pozicija. Kakva vam je pozicija? I da li čovjek lako dolazi do pozicije? Pozicija, marš su vagi, gleda na u ranču. Pa kakva mi je pozicija? Iznenada. Mm. E, ludačka neka, nenormalna, drugačija. Ovde imate što bi rekao Robert Kore, astrolog, astrolog, rekao, ma što ono ćuti, <laughs> astrolog, astrolog, astrolog. E sad vidite, ako ste to prošli, ajmo ljubav, soko i deca. Peto polje, koliko važne ljubavi za život? Škorpije u petu. Škorpiju. Mars, A imaš i ti škorpiju u petu, sram te mhm. bilo. Kako je srce ove osobe? Kad voli, voli, Srno kad ne volje, kolje. <laughs> kad voli, voli. Vladar pete je Pluton, koji je do Marsa, Mars gleda na Urana i do Sunca. Sve ludaci, Bog te mazao. Bez, moraš da vidiš titule To je jedan nema normalan. Bolesna ljubav je ovo. Mogu da budu bolesne ljubav. Bo, za bolest se stvarno vezuje znak riba. To je da patite patinja i To se ja zvezam da su bolesnice. Ovo je u vagi. Pa prvo, šta smo rekli za broj ljubavi? Ako Pluton gleda na Marsa... Pluton gleda na Marsa... To je dva i po. Mars gleda na Uranu. Mars gleda od dva i po do četiri. Ili sabiramo. Ili sabiramo, šta bi? Sabiram. Pa ko će bre toko njih da podnese, ne mogu bre lice <laughs> mi za sebe. A šta ćeš tu umetnuti na strelicu? A drugo Napišite pravilo, sve što je to je nevidljivo i nikad se neće otkriti. To je tajna. Sve što imate to ćete odneti u grob. To, to niko ne vidi osim vas. I astrolog. Jer vi vidite u stvari da sam ja stvarno romantik. Iako je tako nedovoljno. Jer ja delujem kao požetvovana osoba. <laughs> za neprijatelje i ovog. Ali umetnog Neptunu prijatelja. Osećajnost. Ma kakav bre osećaj? Treba... Samo za prijatelje. Samo za prijatelje. Pa mora, pa to je cela kuća peta polja, to je ono što se voli. Koliko ljubavi? Soko, koliko se izračuna? Dva i po i četiri? Šest i Drugi vladar je Jupiter, gleda na Saturna. A Jupiter, Jupiter je može osam. Pa gde je toliko ljubavi i dece, Bože me sačuvati. Pa, Jupiter koji kad gledam Saturn, to smo rekli da je prosek, može da se kaže da su dve, ono, pa da. najveće. Jovana, a koja sad razlika između ljubavi i deca? E, sad ćete da vidite razliku. Ako prebrojimo decu, pogledajte prvo vrh pete kuće, on će da pokaže koliko će deca biti u životu. Vladar pete kuće, imate Mars i Pluton, oni su u konjukciji sa Suncem, ali u vagi. Šta to znači? Jedno dete, kog pola? U vagi vazdušno muško jedno dete muškog pola, a imate tog vladara, šta ćemo s tim? On dolazi u nekim posle životima. Jupiter. <laughs> Želim da nešto da-, da, da, da izgore, kažem, u nekim posle životima. Jupiter koji gleda na Saturna i Neptun koji gleda na šta, severnu čvorku. Na mesec. Čvorove nisu planete. E, zato što nekad da obratimo pravi pažnju na te čvorove, a nekad ne, i preskoče. Ne, oni nisu, e, Znam da nisu planeti. Biće. A inače, čvorovi, bez obzira da li severni ili južni, daju ubitak jednog deteta pre rođenja prvog deteta. Aha. To je ako vladari gledaju na čvor, Ja? Mm. ili ako imaš čvor u petu, severni ili južni. Znači, tu nemaš telo. Ali to neminovno znači samo prvo deli ili uopšte neće imati? Jedna trudnoća znači da. mora da dođe pre rođenjem prvog deteta. Znači, koliko da još dvoje bi trebalo? Bože, ne, sad ću je crna pa se porađa sa 752 godine. Astrološki bi trebalo još dvoje dece različitog pola. Još dvoje? Još, ne, sad ću je pod soko vreme. Možda blizanci što? Pa da. Baba moja, ovaj, tatina majka je sestra blizankinja ste vi ljudi bre normalni. To sve, a inače sve što kažete ne dolazi. Baba je sestra biznaki. Da, da, moja mama. Milicioner hoće decu. Da. Ove, tatina mama je sestra bliznakinja, živali oboje po 90 nešto godina. Ti 80 koliko? 3 2. Imam vremena do 80. Da, ja, da Bizančiće, neki, Bizančiće neke da nam rodiš. Laza Lazarić. I dolaziš i vode na čas. Prijavljuje se u Lehiju stranac, ono i on. Jes da sam čorao danas. E, gledajte sad ovo. Ako bi gledali, ovde bi trebalo da bude vladar devete u petu još dvoje dece različitih pola. Da. To je malo nemoguće. Ostavimo kosmosu da se poigra s tim šta je moguće, šta je nemoguće. da. Znači, ovdje bi što za... u prvom braku jedno, u drugom braku još dvoje dece. U kojim godinama drugi, drug, te, te dvoje dece? Jupiter uh, bi 45 dao to bi baš bilo zanimljivo. Primiče je se taj period, pa je sad... Ne, ne, ne, da ne, ne, ne, ne, da bude i van braka. Kako ja, E, vidi ovako, pošto je umetnut, e, da li će deca biti iz braka ili neće, to imaš predavanje, isto deci rođeno i nerođeno. Imaš tamo... Ne. Ima na tematskom. O deci rođeno i nerođeno. Ima 100% predavanje. Na disku. ne, mhm. ne, ne, to nema. Ima, ne, ne, predavanje o deci. ne, ne, ne, ne, rođeno i ne E, probat ću, ako ga nema na disku, stavit ću na grupu škola. Da. da li prvo dete iz braka ili nije? Vladar peta je, gledajte ovo, Mars i Pluton, koji su konjukcije sa Suncem, ali prvo ide Sunce pa Mars i Pluton. Suncu vage muž. Da. A šta će prvo muž pa deca? Šta je to? U braku. Pa u braku. Mm. U braku. Neptun umetnut, to Jova nema pojma, a mislim, meni, što se mene tiče, to meni sve jedno mi smo se venčali u opštini dve nedelje posle Jovanog rođenja. Neptun u petoj, vanbračno dete. A, ove, a dve godine pre toga smo bili u verskom braku. Znači, on je pravno rođen kao vanbračno dete. Da li ste vi bili u pravno, u verskom braku ili ne, to... A oće i druga deca se rađaju vanbračno. Vladar devete opet taj Neptun. Opet. Ista simbolika. Jupiter je sve što je ovaj godin. Vladar Neptuna je retrogradno i ubedan. Deca isto će se ponoviti simbolika. E pa neće. Moći ove... Ko te pita učiteljica? Ukupan broj ljubavi, ko su ljubavi, gde su sve ljubavi? Vladar peta u treće, ni jedan ne može da bude rođen u Beogradu. Vladar peta u treće. A kako sad znamo da li je on drugi grad ili druga država? E, sad ćeš da vidiš. Vladar peta je prva osoba pošto ne mogu sve budu spakovane u pepel. Da. Vladar pete je Mars i Pluton u vagi u trećoj. Je li to drugi grad ili šta je? Drugi grad sigurno sad. Koji? U vagi. Zapadno. Neki... Zapadno. Zapadno. Od tvog mesta rođenja. Ali isto neki glavni grad. Mm. Pa jeste. A što glavni grad? preko A ne, zato što je do sunca. Zbog A. sunca. Da, do sunca, da. Vladari Venjera u devici. <coughs> Radnik. Neki grad u padu. <laughs> Jeste. <laughs> grad u padu. Jel da nije bor? Nije, ne. Bor je rudnik, ali to ti je dobra ideja zbog plutona, da. Čačak, te ne, dečko je rođen u Hrvatskim Karlovcima, ali samo tu rođen fizički, ali je ceo život u Zagrebu. E pa što sam gledala na tom Pa zato što tre... ali vidite, to je za vreme kad smo se mi rodili, to je drugi grad. I jeste jedan od glavnih gradova. E sad, Inače su Hrvatski Karlovci Selendora i vrlo agresivan grad, Sunce, Mars, Pluton. Kad smo pričali pro, malo pre o mestu gde će neka osoba da živi, na primjer, devojka je rođena, na primjer, u Bosni, živi trenutno u Srbiji. Mm -hmm. To u suštini konačna destinacija... Koje godište? 70... Dobro, znači nije preko 90 neke. Ne, rođena ne. u okviru ex-Jugoslavije. Da. To je uvek e, treća kuća. Aha. Znači ona samo živi u drugom gradu. Tebi mora treća Aha. da bude Aha. jako aktualna. Ali te, mora se... Šta je tebi u trećoj? Strelac. A Jupiter ti gde? U Godoli u četvrtoj. E, imaš 3 u 4. 100% žive u drugom gradu. Znači, u odnosu na mesto rođenja. Znači, u odnosu na mesto rođenja živiš u drugom gradu. Tu sam. <laughs> e, sad dalje, vidite. Šta je onda drugi dečko? 7. 7 u 12, 7 u... Neki prikavke. 4. E, ali vidite, čim vas da, nešto vode u vagu, vladar pete u vagi, zašto to nije onda i prvi muž, pošto vaga muž? Pa možda i jeste. Pa nije bila veredba, da pa ali nije bio muž. E, to je pojenta, da vi znate da nešto može da bude i brak. E, imate umetnutu petu, peta umetnuta, to je druga osoba po redu. Vladar pete i Jupiter u ribama i Neptun u strelcu. A čekaj, sad ovde faktički dve osobe gledamo iz peta, jel? Pa da, zato što umetno znak. Aha. Jupiter u devetoj, u ribama i Neptun u strelcu. To bi baš trebao bude stranac, stranac, stranac, stranac, stranac, stranac. Bagdađani. Ma još, ne, ne. <laughs> Ovo je dečko iz Zadra koji živi u Americi. Nebitno, druge vere, druge nacije treća velika ljubav, koliko reče da ih Coka ima? Šest i po. Treća velika je, gledajte, Vodolija u četvrtoj, Saturn u raku, Uran u vagi, po dečku iz Beograda. Da. Jel da? Pa cici, bre. <laughs> On je rođen. Da, dobro. Što se to, dobro, treća velika ljubav poklapa sa prvim rakom. E, pa to, to, da vidite šta ide u pravcu kuće, šta ne ide u pravcu šta ide u pravcu braka, šta ne. Koja bi bila sledeća? Jupiter u ribama, ali retrogradno. Svaka retrogradna planeta vam je vraćena, nešto što vi već znate. A koja ljubav vodi u brak? Sve što ima veze sa poljima braka, sedma, deveta, jedanesta, sve što ima veze sa poljima braka. Aha. Ovo već koga poznaješ. Hmm? Jupiter retrogradan, to je već koga se znao. Pa onda idete tako dalje i tražite dalje. E sad vidite, koliko će ukupno biti dece, to sam pokazala malo pre. Šta pokazuje da dece uošte neće biti? Oštećena peta kuća. Šta to znači? Da tu imate Saturn, čvora, ali pazite u isto vreme, Saturn, čvor, Hiron. Ili da imate, recimo, ljudski znak u petu, i to znači da čovjek mnogo razmišlja o tome da li hoće decu. Da ima žena jako loš mesec, ovo je recimo jako loš mesec, ovo je mesec u Saturnom znaku, Znači, on je u životinskom znaku, u ljudskom znaku mesta. A zar nije ono Saturn u petoj kući jedno dete sigurno, ne? Ne, Saturn u petoj može da koliko hoćete deca u kasnim godinama. Moj dever ima Saturn u četvrtoj i četiri sina. 100% njegova. Pošto inače kod njih gen vrlo ovaj, ne baš, ko bi rekao za njega, ali 100% su njegova deca. Mislim, njima ne treba dokazivanje DNK. Ovim gajićima. Pa ozbiljno, ja sam se zezala sve vremena pričala, ono moje dete zabubio. A Cici, pošto je bio da je to. Cici je rekao, ti slobodno idi na DNK analizu, ja ne da potrebe, <laughs> pošto je gledano, da je klon. Kaže, što se tebe tiče, ne znam, ali za sebe garantujem. Da. A oni svi izgledaju isto. Znači, on i njegov rođeni brat su identični, njihov otac, majke kao da ne postoji, i deca, svi isti. Razlika. Ist, ist. E sad vidite, to je ako, e, ako prosuđujete uošto o deci. Kažem, ako je Saturn u pitanju, onda Saturn sa čvorom i sa Hironom. Te tri zajedno. Stavite na jedno mesto. Da, da, da Najvažnije je da, da gledate petu. Da li je peta u životinskom ili ljudskom znaku i gde vam je mesec? Mesec vlada matericom. U kom je stanju materica? Recimo, idealno da je mesec u raku, da je u biku, onda je to plodna žena, može ima koliko hoće deca. Ali mesec konjukcija Saturn u raku ne može da ima mnogo dece, jer je Saturn stisao matericu. Ako imate mesec u Saturnom znaku, koliko je lako da neko zatrudne? Teško. Pa. Gledajte žene sa mesecom u jarcu, koliko imaju dece? Najviše dvoje. Nema tu petoro, desetoro. Mesec u ribama, mesec u raku, mesec u škorpiji, može da ih ima dvesta. Bez obzira recimo ide tu Saturn ili... E, pa to će samo da donese neko otežanje ali se nalaze u životinskom i u vodenom znaku. Znači, voda vlada oplodnjom. Ovde u Saturnovom znaku, ljudskom znaku, jel ima 20 deca? Ne. Jel ovde iščupla recepcija sa Saturnom nešto? Pa jeste, mesec si došao u sedište, kako ne. Da li osoba razmišlja o tome da li hoće decu ili ne? Prva i peta. Ne razmišlja životinski. Prvo u lavu, peta u škorpiju, životinski znak. I rak je isto životinski, hmm? da. Rak je isto životinja. Da, A, da, rak je dupli znak. Životinja, da, dupli znak. Životinja, pa rak u prirodi, znaš da je. A šta ako recimo neko ima devicu prvoj i vodolej u petoj? Ono mnogo razmišlja o tome. Kako bi Dok se odluče na taj korak. Ljudi koji nema teorije, znači prvo ta osoba razmišlja o tome da li hoće ili neće decu, da ljudskim znakovima. Pa ako razmišlja ne znači da nema. Pa ne znači da nema, ali neće ih imati 20. Mm -hmm. Znači, neće ih imati mnogo. E sad vidite, ako je prva kuća, recimo, primjer, radi u Blizancima, a peta u Vagi, jel ima 20 deca? Ne, to se nema, ne, ne može toliko deca da ima. Ljudski znakovi. I još polete, zamislite prvu u Blizancima, peta u Vagi, mesu u Jarcu. Ili recimo Vaga poznak, peta u Vodoli, mesu u Jarcu. Nema uopšte deca. Gde su deca? Laga podznak, peto... Bodolio, u peto i mesu javicu. Pa gde su ona dok se smisli prvo da li ona hoće decu, neće decu, prvo to, partnerstvo je u prvom planu, da li ima odgovarajućeg partnera, ne znači uopšte je žena sterilna. Ona će samo da vam kaže, nikad se nije pojavio nijedan normalan kandidat. Ali i dobar mesec se ne obećava da će on imati Naravno, decu. Naravno, zavisi da je prva i peta. Da. Za muškarce gledajte Marsa, pošto je tu uošte plodnost. Jer neki njemu su... matricu nema šta da tražite, jel da? Nemate šta, njemu mesec nemate šta da tražite. šta ako su neki plodni, ali nim, nemaju partnera, pa onda ostanu bez dece. E, pa to su okolnosti, to su vrhovi kuća. To nema veze s tim da ste vi plodni, recimo, neko može da ima super masa, ali da. jednostavno da okolnosti ne idu u tom pravcu. Pa da. I šta sad? A neko može ima super masa da je gej što se dešava. Znate li koliko je geva, znam s Marsom u Jarcu, sa Marsom u Ovnu, koliko hoće. Znači, ja se šlogiraš kad vidiš dečka. Tuga. Pa jeste tuga. Ja sam jednom mom ovaj, bivšem kolegi iz baleta, za koga nikad ne bi rekli da je gej, pošto je skroz normalan dečko. Ja sam mu sto puta rekla da je on tragedija za čovečanstvo i da je za motku. On mi kaže, jebote se, tebi sviđa neka devojka kad je vidiš. I ja rekao ne. Kaže, pa tako se ni meni ne sviđa. Kaže, ja mogu kažem da je super drugarica, da je zabavna, da je slatka, sve to. Kaže, ne sviđa me se jedno. A koji masna želi decu? Hmm? A koji masno? Nema to veze da li želi ili ne želi. Da li želite ili ne želite prva i peta. To su okolnosti u kojima vi funkcionišete. Zamisli dečka poznan blizanac, da, da recimo peta kuća u bagi i neki marsić u raku. A on agresivan jadan, Prva u Blizancima, ponaša se kod ima dve godine, peta u vagi, on tu traži neku devojku, stav nešto traži na ljubavnom planu, pa koga će onda traži? Gledajte i Saturna, to je koliko ste vi uopšte ozbiljna osoba na duge staze. Znači, vidite kako je nekom Saturn postavljen. Da li ta osoba postavljena kao neko ko je odgovoran ili neodgovoran? Gledamo i kod muškarca i kod žene. I kod muškarca i žene. Saturn je koliko ste vi vredni, koliko vi volite da radite. To je, naravno, ako imate ljudske znake u prvoj i petoj. Ako imate životinski, imate ljude koji uopšte o tome ne razmišljaju. Gde vi imate koga, vi znate da on seo pa sad misli nešto i razmišlja. Ja sam moju rođena sestru. Ali ona je rak sa vagom u petoj i mesecom u vagi. I ona je sve u životu planirala. Ona obožava decu. Ali ona je sve planirala, kod nje ništa nije neplanirano. Ona se zabrala deset godina pre udaje pa da, i Jarac je u sedmoj, znači to je deset godina zabavljanja i sve. Nema nikakvih odluka na prepad, nema ničeg na prepad. Za koliko se ona udala? Pa deset godina su se zabavili. Ok, a koliko imala kad su udala? A, pa nemam pojma, udala se 2004. a 76. Koliko je imala godina, nemam pojma. 12. Hm? Koliko te voda? 42? Ne, Ma kako? 42. sad koliko? 2004. Ona je 76, e, to znači sad ima koliko godina? 40. Minus 12. Da, ima 40 28. godina, pa da, 28, 29. A tu su se, 100 godina su se... 29 i Saturn. A tu da. ti penzionerski, da, penzionerski odnos. Da, ali vidiš kako njoj sedmo u jarcu, ali nije si, mislim, Saturn u rak, a mes u vagi. Ona ima recepciju Saturna i meseca i Saturn u rak. Nema tu nikakvog iznenađenja. Pre toga se zabavljala s jednim dečkom, vrlo kratko. Znači, Dušan je prvi i zadnji dečko u njenom životu. Duk je isto bio sa nekom budalom nešto kratko, <laughs> onda je natrčao na branku i on je sa njom 500 godina ono, zajedno, jer... Ali ima tu razlika u godinu. Uh, ima, zato što, ali pazi, Saturn je u raku i s Marsom, je, znači Duki je malo od nje stariji, on je 75, ona 76. Znači to nije kad je stavio? Nije, ne, ne, Saturn u raku u recepciji sa mesom i sa Marsom i daje mladog čoveka. 150 godina. Mm. Ali vidi, ima je ono da ona bi krak, da je u babi, znači vi imate da skroz drugi tip ljudi. Skroz drugi tip ljudi. Sad me pitala pre neki dan, rekla je, mi je, ja sedim ona kuk, priča nešto o poslu kuka, ja počela se njim da pevam. I ja kaže, ja ne mogu da te slušam, samo kukate i to. I ona me gleda, kaže, ti si mi nešto nenormalno čudna za okolnosti u kojima se nalaziš, a ništa ne jesam. a ništa ne jesam. Ali ja treba nešto da znam, pošto inače ona ga najebe uvek za svaku moju <laughs> pa da, ja sam se tri puta verila pre cicija i svaki put ona najbala, ne ja. Ove, pošto treći put kad sam se verila, pre nego što sam upoznala Cici, ja sam pobegla u Zagreb, jer sam šutnula drugog e, dečka, u stvari sam, on me navatao, a ja sam to htela da onako na pinjaka mi se iđemo, raziđemo, a on me navatao s ovim Hrvatom, s kojim sam se drugi put verila. I onda kad su njegovi roditelji ljudi došli da vide o čemu se radi, šta se događa, ovaj super dečko nije to da me cinka mami i tati, nego rekao sam da od toga nema ništa i da neće o tome pričati. A ja sam odmah zaparila u Zagreb ovim je rekla, zabole me da odmah bežim. I ovde i Branka je naravno nagrabusila, jer oni kad su tu, ja sam rekla, šta god znaš, umeš, ali ne znam. I ona rekla, mi nije dobro, je, a ona je ti koji ni zna da laže, ni to će laže. I ona rekla, njoj nije dobro, mi sa njoj treba malo vremena, meni je strašno žao i to. Prvi put kad sam se darila, 92. Da ona ga je nadarila, jer je trebala celoj porodici ona da objašnja. Ja sam opet pobegla da im objasnim zašto se ja u sred rata udajem za dečka iz Zagreba, Hrvata i desam. Ja, E, a kad sam se udala za Cici, ja sam Cici upoznala 1. decembra, Svetski dan borbe protiv SIDE. 3. decembra sam bila verena, znači posle dva dana ja sam njega znala tri dana ukupno u životu. I rekla, joj što je ovo super. <laughs> I rekao, jo, kako je ovo super. Što me briga, lako će da se razvede, boli me uvo. A ona je bila na Kuponiku i ona je otišla 20. nekog e, novembra, sam ja skroz sama. Ja nju zovem posle četiri dana da joj kažem sam derena i da ne znam kako to da kažem mami i tati i ostavi da pod hitno dolazi. Stres. Pa da, i onda je Meri rekao, da ti mene za pozaku ovoga, koja je ovaj alkoholičar krvat, rekao je. I onda je rekao, pa za koga, rekao, ne znaš ga, svideće da ti se, super je lik i to. I onda je rekla, čekaj, nemoj ništa da mu kaže, čekaj da ja dođem. <laughs> e, i onda je Branka došla i ja sam ovaj, joj ostrala i pobegla napolje, bilo je neki tijamet, rekla je, ti mu objasni, to će da deluje manje stresno. I, ove, ovaj, I kad sam se udala, ona je morala pegla glasove. I sad me ona gleda i kaže, briga mi šta ti radiš, nego da mi se ideš. <laughs> kaže, radiš što ćeš, ali si mi sumnjiva. Rekao, bit ćeš obaveštena na vreme. Kaže, nemoj opet da budemo obaveštena četiri sata pred događaj. Da ne, ja sam je rekao, bit ćeš obaveštena vreme. Kaže, koliko to radije na vreme? Kaže, mora da budemo obaveštena. A kuma večuna sa cicijem je zapitala lavica sve u lavu i mesu vagi. Tu dramu da vi vidite. U petak je obavešten, pitam je šta radi i jel može u ponedlje izađe s posla. Ona nema pojma šta se dešava. Znači, ona dobila proliv, Branka celu noć nije spala, obe su plakale celu noć. Na da, nervnoj bazi? Da, pa na da nervnoj bazi, da. Pa zamisli da ti kažem u petak, a da ništa se ne dešava. Ne bi pa kažem... Da se pogodilo. Pa da. Pa ne, mi se ceo život znamo, znači i sa Tamarom tako se ona nam je ko član porodice. A ova duprela, sunce upravo. Pa ja nemam frizuru kada odem kod frizera, nemam frizera, trebam da usitnjavam pare, ljudi, niko mi nije rekao, koji se crkvi udeješ, kako se udeješ, šta treba da donese? Branka plače, ude mi se jedina sestra, nema prizera, neki kijame, bio haos. Kako da odem, neću da zovem mamu i tatu, ona je luda. Cijel. Nama niko nije verao prve dve godine. Niko. Pokojni je tata rekao, nemoj ti ljubica mnogo to da pakuješ, stvari da ne moram da vučem nazad da vraćam. Niko. E, ja sam opodala kako je strava, evo te stvari. E sad, to je mesto u vodolivu, sedmi. Eto, koliko dugo poznajete partnera pred ulazak u brak? Mesec, tri. Ma kakve tri meseca? Tri dana? Ne, ne kažem mesec, simbol tri da. broja, znači može tri pa da, dana. Pa da, tri dana pred veritbu. Pa da, stvarno otišu u crkvu, pita me, po, kako se zove budući svekar, svekar pa nemam pojma. ja sam da ne znam i on kako se zove, tri dana, pa majke. Pošto su njega ceo Beograd zvao Braca Gajić. Ja ga pitam, posle dva dana, jesi ti beše Branimir, Branislav? Kaže, ne, Stevan. <laughs> pa, pazi, ja verujem, nema pojma kako se zove. A meni je logično, ono, Braca Gajić, to je neki Branislav, Branimir. A Koprivica, moj najbolji drugi tijestva. Ne poziv drugi dan da se vidimo. I onda kaže, ja, baš ovaj je drago. Pa odakle ti njega znaš? Prvo upoznala sam ga pre par dana. I on koči, si ti luda, ko je taj čovjek? Preko otkud znam ko je? <laughs> Kaže, kako bre, nemaš pojma ko je? Kaže, je taj oženjen, koliko taj ima godina? Pa rekao, nisam sigurna, znam da je Vodolija, <laughs> da je Vodolija devica. Kaže, Jovana, jesi ti normalna, znaš ti o čemu ti pričaš, bre, žena? <laughs> Da, znači, ja nemam pojma, da možda misliš ti taj. Ovo je Ja, to je bio super osjećaj. Dobro bi bio lepo osjećaj. Strava. Da, ovo je drugi stepen, je on sad doprinosi nešto ili ne? Pa, doprinosi ovaj, u ustavanom slučaju. U kom smislu? Pa on je recimo bio VIP, nisam ja VIP. A, u to, aha. On je VIP. Znači, on je prvi u 80. uvezu u Beograd e, halogeno svetlo. Znači, inače s ovom vodolijom je inovator i tako, te dripove, inovatorske i ostalo. A inače on meni rekao posle tri dana da će da me zajebava, ali mrtav ozbiljno mi je rekao da će da me zajebava za par godina kad budemo imali dete, pošto su me rekla da će da mu donesem, da imam dezu u ovaj, lazi, da ću da mu donesem <laughs> izvod iz laze, da ide na hospitalizaciju. Jer prosi nekog, razumeš, posle tri dana, znači to ukupno upoznavanje nekog. Mi smo plakali da od smeka, to je bila ludačka zabava. A moja ideja je bila, pa što me briga, ću tako suda mi je zebancija, pa lako ću da se razvedem. Pa deka ne znaš neko, znaš će ne da poznaš nekog uopšte. A spremna si. Pa ne, mi mi je super. Sve je bilo tako strava i sve je bilo tako ono, znači sve je bilo šokantno. Šokantno. usput je, pazi, on čovek koji se razveli, ko rekao, 96. Da uopšte ne interesuje bre, nikakvi brakovi, ništa živo. I došao je u novembru na godišnji odmor u Beogradu. I slučajno su ga dovukli na neke rođene. I on je rekao ide na taj rođena se smara i vraća se čak u Moskvu. Znači on tamo gradilište, ljudi grade, sve živo. Znači, i nas dvoje se upoznamo i on, znači, samo razvor je bio neki Bogdan, beli mak, sedao do mene. I on kaže, e, aj, ustani na pet minuta nešto da pitam. I sedi tu i kaže meni, slušaj, kaže, ja nemam vremena, ti si slatka po šećeru. Ja da kaže, ja, kako si ti sladak. I on kaže, ti si, kaže, ne, ja imam dugo vremena da se bavim, ja samo 10 dana odmora, on posao, ne, mora se vraćati danas. A šta je njemu u devetoj? E, njemu je deveta u ribama, ne, deveta mu je u ovnu, Mars mu u jarcu do Saturna. Opet brzina. Pa da, ali ne, ne, on je, to nije, a jeste brzina u njegovom slučaju. Da. E, i onda mi je posle tri dana rekao, ja, mogu ja sam da gubim žice, ti si strašno komplikovan, ti te da mogu ja da gubim žice, te ja jurim, još osvaj se nas ovaj pa ako nam ide, onda ćemo se zavoljamo, ako nam bude išlo, onda ćemo pravimo dete i ovdje imam posla, ne znam kada... vremena. A ja gledam, ju što ovo strava je. Što je nosila kafu? Ja ne. A Bubi ga gleda i pita, Bubi i Cici, ja rekao, ne da slučajno da mu kaže da mi se dete sme i da kaže da sam luda. Špika. Ove, pijen. Pita ga Bubi, tata, jesi mamu poznao kad si bio peti razred u školi, <laughs> kad joj ispale knjige, ti si dopadio knjige, rekao, izvoli devojčice. <laughs> ja rekao, kad je tvoj tata bio peti razred, ja nisam postojala. I kaže, kako si ti mamu muvao? Kaže, a, pa ja sam ga zvao na kafu i to koliko ste se ti, mama, družili pre nego što si smeo da je poljubiš? <laughs> Ona ja, <laughs> nisam Kaže, koliko si je znao pre nego što ona rekla da? <laughs> I kaže, stavno, tri dana, viš, gubio mene. O, Bože, ne, sačuvaj ti nisi normalno, neko pazi kad tu kaže, beto, deset godina, znači da debelo nisam. Kaže, vi mene lažete, neću vas slušati. Da, on ne veruje u primu. Pa ne veruje, pa ne ko bi ti verovao? To svi misle, znaš, da je ovako, metaforički, ja šta god ljudima pričam, meni niko živi da mi verovao. <laughs> Kaže, o Bože, me sačuvaj, ti su ovo, ne, ne, to nije normalno. Cirkus. Kaže, je tata bio lep, i mršav, i visan. Rekao, bio je kod ti tako. <laughs> Cirkus. Ja se nadam, što kaže Lilja Koprivic, sad da budi sledeći put karakter, pa se bar zabavljaju dva, tri meseca, nemoj odmah da ja se udaš. Ne sam prvo, kažeš. Četiri meseca. Hmm. Koliko je prošlo? Ja sam rekla da, da karakter. Dva meseca je prošlo. Da, <laughs> Zvuče, pa ništa se nije desilo, sorry. Pa nema već, ima ovo si račun. Čika pa duro, ne računa. Ja sam znači tri dana pred svatbe i to je, jel? Hmm. A tu kad da bude došao taman da će taj period... Da Tri dana, ja ću brištam od smeka i bit će mi dozna. i <laughs> joj jebote, dok ćeš više da... spisak. <laughs> Iznenadi me. Če da iznenadiš? Pa I on iznenadi, i on odvede pred matiča. Pa ja. Ne znam. Če, meni cic rekao, ajde, ajde, samo ti, da vidim mnogo ne pričam. Ja rekao, gde? Kaže, ajde, ajde u kola, da mi mnogo ne pričam, bio sam u crkva Aleksandra Nesku, ja podarim, koji učio, ovo nije stvarno. Ovo nije istina. A ja podarim, jebote lažem popa, došla tu kod popa, pop baš mi je milo i to rekao ne mogu bre lažem popa, jebote. Deca, vaše dužnosti, ja rekao lažem popa, lažem ceo svet, opet sve lažem, ovo neće dobro da izađe. Lažem popa, lažem sve. Kako znamo da ovde neće biti treći brak, jel? Evo, ja kad sam prvi dan videla cicu, ja sam znala da je to. Pa osjetiš sam. Majke mi, znaš kada osetio, ja sam pomisla čovjek lud, totalno, A on je meni rekao, znaš što, ja sam mislio da sam ja ekstremno ludi poremećen, to tebe nisam za tebe kad sam sreo sam shvatio da ozbiljno postoje problematični u odnosu na mene. <laughs> On se on sve ko čovek od strane od mene. Ne, pored pa da tebe shvatio da je normalno. <laughs> A ja sam se odsekao kad sam oko lud, ali debelo lud, u svemu, i samo zajebalo, 24 sata dne ali imaš taj osjećaj, e to meni ranije nije bilo jasno, to kad mi neko kaže kakav je to osjećaj, to je osjećaj da ti ne, da znaš da je neko stvarno ono za tebe. Ja da te sećam se kad sam prvi put videla njegovu kevu i čale. Pa zato je njegov brat tako odreagovao. Znaš ti reakciju njegovog brata kad me vidio? Mm -hmm. E, znaš, kad je rekao ja sam brat sam brat, ja sam protiv ovoga, Pa, meni je bilo jasno zašto, u stvari ja sad to shvatam. Kako bre, zašto? Pa Branka da je nekog upoznala tri dana, došla na godišnji odmor i doći su, ja bih rekao, ti bre, luda, ne bih znao. Da, ćete... E, a ovaj stric Dragoš, taj što me svojim upoznao, on je rekao mu, tati, samo ime i prezime, neće taj da ujutru se pojaviti na venčanju. Uhapsit ćemo ga da je Luna, ali kako se baš vidi da to tri dana? E pa vidi, sa mesom u doli meni to nikad ne bi palo na pamet. Prvo, ja uopšte nisam taj tip, ja sam bila stalno u nekim maratonskim vezama. Prvo to, imam veneru u devici, tu stvarno nije bilo mnogo ljudi u mom životu, znači uopšte. I sa tim mesom u doli to bi moglo da bude brzo. Znači, ne bi bilo, ne bi mi palo na pamet da je to najviše mesec dana. Znači, to mi ne bi u životu palo na pamet, drugo tu stvarno nisam ja Iz ove perspektive, sve što sam rekla, nikad. Ja sam pre toga rekla drugarici, bože, šest meseci se zabavljati i ti sudaš, si ti bre normalno. <laughs> Pa majke mi rekla, ti si stvarno zalečena, pa, tebi nije dobro, jeba. Kakvi crne, uj, ozbiljno sam vezi šest meseci, kakva je to bre ozbiljna veza. I posle toga ona mene zove kaže, se ti, me, svi su misle se zezam. Prema tome sad ništa ne pričam Jovana, da, kako se recimo vidi da ćeš da se razvedeš ili da ćeš da budeš udovica? Ja sam se sve vreme nadala da ću da se razvedem. I sve sam samo ponavljala da smo mi živi i zdravi, daj Bože da se razvedemo. E, a vidi ovde. Ovde nema, prvo imate sunce Pluton. Prvo to, drugo Veneru u devici koja niti lako ulazi u brak, niti lako izlazi iz braka. Treće, vladar sedne Saturn u raku u 12. On nema gde da ode. Taj Saturn je u dekade Škorpija, ako gledaš dalje, on se vraća u sedmom polje. Gde ćemo se A ja nagovarala cica se razvodimo, pa za papire da se venčavamo za neku drugu. Srkavac me rekao, hvala lepo, ja sam se i razvodio i ženio sto puta u životu. Nema pa da ste da se dogovorili, na primjer, da ste se razvali, pa ja to sam stvorila simbolik. Hm? Ostvarila bi se pa da. simbolik. Da. Jer nema gde, gde ćeš? A pazi, drugo, ja se od njega nikad ne bi razvala. Što bi se razvala od njega? Nama je bio strava brak. Mi smo stvarno ono bili, znači bukvalno ono, meni kad neko kaže bilo šta kad mi priča o braku, meni to ono nenormalno ljudi preživljavaju. Da. Jer smo se mi sve vreme zebavali. Ja sam imala neku krizu, tipa u desetoj godini braka. I natravnja cicija odmah, sad idem kod psihijatra. I uđemo mi kod psihijatra, kaže, ja sam nesrećna, mene niko ne zarezuje ni 2%. Gleda mi ovaj psihijatra, kaže, brate, ti ne znaš šta je nesrećan. Ja rekao, molim, i on kaže, pa znate li kako izgledaju nesrećne žene? I ja rekao, ko je onda moj problem? Ja rekao, čak neće samo da glumice. Da ja se derem, gajiću, nemoj dva puta te zove. A on sedi, drži ovako, knjigu, čita knjigu i pogri novi. Kaže, treba pustiti ženja da se izgalame. Tu jak se dere, razumeš? Ček, mrtav rada. I ovaj, on meni tad rekao, kaže, vi ste malo pomešali ulogu zabavljanja sa brakom. Kaže, od vas se svašta očekuje što vi nećete da radite. Jer moje sve primetbe su bile tipa, neću sam da komunicira, ja trebam dva sata da se ubeđujem oko ovog i onog. Meni kaže, vi uopšte ne pričate o braku, vi pričate o zabavlje. Kaže, ko vam kuva? <laughs> ja rekao, pa ili moja mama ili restoran, ko pegla? Pa, mama ne može, mislim, ona je već bila matura. Pa, mislim, ono, pegla žena jednom nedeljno ko dolazi. Ko čisti usisava? A, pa, ona usisava i peri čisti i snežan. Ko čuva dete, pa babe, dede, mi i tako i Neni Meni kaže, vi razumete da vi uošte se ne ponašate kod da su bravi. Pita strana, šta vas nervira? <laughs> Kažem, ona žena je normalna, sam troši pare. da kaže, kuće mi je normalno, dete mi je normalno, žena mi je normalno. Samo troši pare i zove na svaka dva minuta. Pa rekao, moram te zem, kad si velike, ne mogu ništa dovati, Vi ste sve popili na vrh kuće, ne mogu dovati knjigu. Kaže, ona nije, žena je nepredvidljiva i nenormalna, kaže, ona je u stanju spiska Boga oca. I ona mu lepo kaže, vidi, idete kući da živio i se ne pojavljate više dođe. <laughs> Prema tom iz tog razloga ja stvarno nikad nisam imala razloga, razmišljam o razlogu. Samo zbog papira, to sam ga intenzivno nagovarala. Trebala da sude za moju drugaricu, Brljavu Rosi, koja je živi u Americi. Kaže, što mi se našao neku mlađu nego babu? Preko, šta ti briga kakva je, nećeš, mogaš Rosi. Reku, ostalom, ja ne da ulazim u to šta ćete vi da radite. Pa ozbiljno, za papire sude za moju drugaricu, ja sudem za druga. Pa sad tebe da papiri ne, ne vide se <clears throat> ovde, Nema ovde izlaze iz banjice. Znači, ja bukvalno pričam od prvog dana, daj Bože, samo smo živi i zdravi. I treba da se razvodimo i doviđenja. Znači, ovde da izlaz. Prvo, Saturn u dekadi škorpije. M je jako loše, M je u dekadi škorpije, M je u 12. Znači, čovek ode u maglu. Da je recepcija u sedam. I kad se vraća iz magle, gde se vraća? Opet ide ka četvrtu. li imate sedam u četiri. To je brak do smrti, do groba. Od početka do kraja. A drugi brak? A drugi brak bi bio u Petrogravetu. I tu bi se, znaš, kad iščupala? Nikad. <laughs> Pošto gleda na Saturnu. Kako znamo da neće biti trećeg braka? E vidim, u trećem braku je južni čvor. Gde je tu čovek? Ako ima u sedmo, znači ono uopšte neće se ženiti. Ne, zavisi šta još imate. Da li imate još neku planetu? Ako imate samo južni čvor, pa je ovo recimo sve u sedmoj kući, uh mhm. -huh. recimo da ovo sedma, em imaš alkohol, em imaš Veneru u devici, em imaš južni čvor telo u sedmoj, znači onda tu nema braka. Onda imaš Merkura koji je Urana, to je više vanbračna zajednica, tu nema braka. Da, da, da. Znači ovde se nikad ne bi dogodio onda brak. Znači to je samo dodatni neki pokazatelj. Pa da. E sad, to je ako ovo gledate. E sad ja vama hoću da pokažem jednu apenzija. Kako vidite 11. penziju? 11. u bitku, Venere u devica, vidi, imaš umetu tu, od moje penzije nema ništa. Gde mi je penzija kad je južni čuvar? Ali to je umetno, to je nije u... u... E, a vidi sad ovo. Vladar 11. Merkur u vagi, u četvrtoj. To je porodična penzija. Znači, to ja ću verovatno Cicijevu preuzeti i bez obzira radila, ja ne radila. A kako te bi danas tu u biku? Da, a Venera u delici, u trećoj gleda na suncu vagi. To može jedna penzija da bude, ne? Hm? To je jedna penzija. Pa jedna. A u nekom Merkuru, vagi do rana. Pa ja nam pojma koliko će imati sad Jovan, koliko će dobije penziju. Ja mislim da ja radim ceo život da ne mogu da napucam da. nikakvu penziju. Ali može da znači da je ovaj tebi Venera, da je tvoja penzija, a, a ovaj da... Da gubi I ovaj, da, nasleđuje pa njegovu. Pa on će dobiti njegovu, pa ja onda planiram da preuzem. Mm. Na pa to bila zebancija, pre jedno dva meseca intenzivno. Sam se zezala i taj bivši dečko kad je pričao, kaže, ako niko ne bude teo, ja ću da držati kolika ti američka penzija? <laughs> Preko, ne pada mi na pamet pre, pošto mi je neko prosto pričao da ako sudaš izgubeš penziju. Da jeste, jeste, jeste. jeste. Ja, ali nije, nije, sad... Kod e, nas. Nema, sad nije ta, e, taj fazon. Nego ne možeš da je koristiš dok ne dođeš do godine sa penziju. Kak je vreme, dam penziju i tačka. Kako da vidite u koje ste godine života? Ovo je prva stvar koja je za vas najvažnija. I su to te da profe, kako se da. kaže? Naslov P, R, O, F, E, K, C, I, J, E. Profekt. Kao protekcija, samo protekcije, jel da? kao protekcije, samo je onda F kao foča. Kako da vidite u kojoj ste godini života i šta će vam se dogoditi ove godine? prva vaša godina života, odnosno od momenta kada se rodite, od prvog dana vašeg života vi imate godinu dana. Jel da? Kada beba ima tipa 2-3 meseca, vi ne kažete da beba ima 0 godina, nego kažete da je u prvoj godini života, jel da? Znači, sad ćemo malo godinama da se bavimo kao babe. Kad kažu babe, uzo je 43. Znate to? <laughs> Uzo je 43. To znači da ima 42 pune. Mhm. Kako da, to, e, kako da napravite? Profekcija su stara antička veština predviđanja događaja, u kojoj se predviđa, predviđa događaj po sistemu jedan znak jednako jedna godina. Koliko odbrojite znakova, koliko imate punih godina i gledate u kojoj se godini nalazite. Znači, od momenta kad ste se rodili, pošto smo rekli znak, uzima se u obzir ceo znak. Pogledajte znak na vašem ascedentu. Mm -hmm. Ascendent predstavlja trenutak vašeg rođenja. Znači, on predstavlja prvi dan kada ste se vi rodili. I nije bitno da li je ascendent na 0 ili na 29. Znači, nas ne interesuje stepen, nas interesuje znak. Znači, protekcije su jedan znak jednako jedna godina. Na kom god vam je stepen u ascedent, vama će znak predstaviti godinu. Znači, ako pričamo o trenutku našeg rođenja, mi ćemo reći da osoba ima punih nula godina, odnosno da je u prvoj godini života. Jel da? Pa će vaš ascendent biti vaša nulta godina, to ona prva godina, da se ne zbunjujete, mhm. od rođenja dok ne napunite prvu godinu. Naredna godina, kada napunite godinu dana, do rođendana druge godine će biti sledeći znak. To je u ovom slučaju znak device. Znači, ovo je prva puna godina. Sledeći znak, ovde je znak vage, će biti sledeća godina, odnosno treća godina. To je ono prva, odnosno druga puna. Druga puna do rođendana treća, mm -hmm. jel tako? Naredni znak, četvrti znak, će biti treća puna godina do rođendana četvrte. Jel da? Sledeći znak će biti četvrta puna godina do rođendana pet. Peta puna godina će biti sledeći znak, šesta puna godina će biti sledeći, sedma godina će biti naredni znak, osma godina će biti naredni znak, deveta godina će biti naredni znak, deseta godina će biti naredni znak, 11. godina će biti naredni znak i punih 12 godina vi se vraćate ponovno u krug. Pa će on, prva kuća će biti nulta, 12. puna, pa plus 12, jel da? Sledeća 24. pa 36. pa onda 48. pa dalje 60. pa 72. pa 84. Ako vas zanima šta se nekome dogodilo u prvoj, odnosno prva godina života, s 12 punih, 24, 36, 48, 60, 72, 84 godina, kad napuni pune te godine, pogledajte koji je znak. U pitanju prvo znak određuje prirodu događaja. Znate, se sećate toga. Ako lav predstavlja zabavljanje, kraljevski tretman, predstavlja sjaj, što još šlo predstavlja, i decu, i ljubav, i šta god hoćete, pogledajte prvo znak koji se nalazi, pa onda gde je otišao vladar. Ovde je vladar otišao u znak vage, je li to dobro ili loše? Pa upadu dobro. Pa upadu nije dobro, jel da? Znači, mi bi rekli da će osoba u prvoj godini života imati kraljevski tretman, da će biti u centru pažnje, da će svi da trče oko nje i ostalo. Vladar je suncu vagi, rekli bi da se u prvoj godini života sa zdravljem osobe nešto dešava, jel da, da oscilira zdravlje. Ako vas interesuje šta se događa od kad napuni prvu godinu, kad uzme drugu, što bi babe rekla, to je 1, 13 punih, 25, 37, 49, 61, 73, 85 godina. Ako vas zanima šta se u ovim godinama dešava, pogledajte prvo znak devica. Šta znači devica? Zdravlje, rad, obaveze, odgovornosti i pored toga imati Veneru u devici. Jel da? Ako pričamo šta se događa sa punih jedan do rođendana drugim, naravno da ne može deta da se zaljubi sa jednom punom godinom jel da? Ali šta bi sa Venerom značio? Venera predstavlja tetke, sestre, šta još? Zabavu, ukrašavanje. Ako je Venera u devici, kako osoba jede u prvoj godini života? Prva, puna, drođena, druge. Kako? Kilari, i ovo izboljeva i tako dalje. Da li će se to isto dogoditi i sa 13 punih godina? Da, samo na drugačiji način. Isto, samo, bravo, simbolika će se ostvariti na neki drugi način sa 25 godina na neki drugi način će se ostvariti simbolika. To je 25 puno. Sa, dva, sa 37 će se simbolika ostvariti, ali na neki drugi način. Jel da? I tako dalje, i tako dalje. Ako vas interesuje šta će se nekome dogoditi u drugoj, 14. 26. 38. 50. 62. 74. 86. i vi ćete vidjeti znak prvo vagi. Šta znači vagi? Balans, sklad, harmonija, brak, zajedništvo, šta još znači vaga? Administracija, pravda i ostalo. Ali vidite, sad ovdje imate sve planete. Jel da? I kako sad ja da znam šta svojim godinama događa? Prvo, vi imate vladara, Veneru u devici, što samo po sebi će da doda dodatnu simboliku, da li imate prvo po redu događaja. Ide sunce, koje je prvo u znaku, pa ide Pluton, pa Mars, pa Uran, pa Merkur. Jel da? Znači, nama kuća ovde ništa ne vrše. Ne, ne, ne, kuća ne postoji. Ovde Aha. nema veze sa kućom, ovo ima veze sad samo sa znakovima. Znaki vladaraju planete. Ako vas ja pitam, da li je meni 26. puna bila dobra godina? Čim imate stelium planeta, to znači da je puna dešavanja, jel da? Mhm. Vi bi rekli puna je dešavanja. Da li je 14. godina bila važna? Bila je puna dešavanja, puna 14. do na 15. Ako vas pitam, da li mi je 38. bila važna? Bila je puna događaja. Posle ću vam ja objasniti na primjeru kako to izgleda. Kada dođete do treće godine, onda naravno idete seriju u narednim godinama. A to je, evo sad ih ovako odvojimo, treća, 15. kuna, 27. 39. 51. 63. 75. i 87. Ako pričamo sada šta se događa u ovoj seriji godina, sam znak Škorpija opisuje dramu, stradanje, smrt, preokrete, trudnoće, šta je sve Škorpija, operacije, neke... Sam znak Škorpije šta sve znači. Evo ja ću vam dati jedan primer. Sa mojih četiri godina je tata bio, znači to je tri pune, jel da, je tata bio u životnoj opasnosti. Pluton i Mars do sunca. Jel tako? Sa mojih tri puni godine tata je imao saobraćajnu nesreću. Ali znači, šta ti je... sad ispričati prve i druge, kako sad, što sad mešamo treću? Ne, ne, ne, Vladar se tri puni, Ako pričaš šta se događa između treće, tri pune godine, treće i četvrte, Pogledaj da su otišli vladari. Znači, tata je u toj godini bio u životnoj opasnosti. U mojoj 16. godini su umrli mamini roditelji, baba i deda. Jel da, to je ta 15. puna. Sa 27 puni, rođena na 28. sam bila trudna. Sve u simbolici škorpije. Jel da? Sa 39 godina, to je bila 2013. rođena na 2014. Jel tako? Da. Ako to pri... Jel tako? Tad, se ste, tad je Stevan saznao da e, se razbola od šećera. Znači, tad je bila dramatična godina, ozbiljna godina, jel da? Što šećer i škorpije sa mm. vezu? Drama, drama. Aha, da, da, da, vidiš da je neka drama, da je neka dramatična situacija. Znači, vi ćete vidjeti da je dramatično, ali sam namerno dala primjer i trudnoće, to ne mora, to meni bila fenomenalna godina, ništa mi nije palilo. Znači, ali sve u simbolici e, Škorpije se događalo. Pogledajte dalje. Naredna serija godina je četiri put njih, 16. 28. 40. 52. 64. 76. ako se ne varam i 88. Vi naravno možete da vozite do 100, ko će bude živ tako. A ako pogledate šta se događa u ovim godinama, da li je bila lepa godina? Imate strelaca, strelac vlada optimizmom, širenjem, putovanjima, obrazovanjem i ostalo. I imate vladara Jupitera u Libanu. Jel vidite, ovo je jedini dobar vladar, ovde nemate ništa dobro da se Svaka godina u kojoj vam se pojavljuje fortuna je za vas subinski važan godin. To je jako važan subinski period za vas. Ako vidimo ove godine, da li su ove godine bile dobre ili loše? Pa svaka ima pa morale su da-, da, ne, ne, ne, ove su morale da budu dobre. Aha. Mhm. Imate godine koje će vam biti jako loše i godine koje će biti jako dobre. U ovom slučaju, godina skroz dobra, znači skroz dobra, vidjet ćete kad uletite u godine Marsa, da tu nikad neće valjati, jer ovde recimo Mars i Saturn su uvek malepice, pa makar i najbolje postavljeni. A znači i od vladara da. i planeta koje ima. Da, da, planete koje tu imate i deo je otišao vladar. E sad, ove godine moraju da budu jako dobre. Naredne godine, serija narednih godina, peta, sedamnesta, 29. Pa onda imamo koju beše... 41. Da, 41 pa 53. pa 65. pa 77. Ja da li neću da guram u 89, 90 i tako dalje. E, pole to, da li su ove godine bile dobre? 5. 17, 29, 41, 53, 65, 77. Prvo, znak jarca. Šta, na što vas asocira znak jarca? Status, skupljanje, na što još? Čekanje, ozbiljnost, hlađenje, distanciranje i ostalo vladar Saturn je otišao u znak raka u 12. kući. To je vreme tuge, vreme problema, vreme u kome vam je sve ograničeno i ostalo. U petoj godini nemam pojma šta se desilo. Sa 17 punih godina je bio, uh, bilo je vreme koje nije valjalo. 17 godina sam ja imala koje 93. Uh, e, pa to je bilo katastrofa ako se sećate. Znači, stvarno je bila katastrofalna godina. 29. puna godina, e, Jovan je 2003. Znači, ja sam Jovana dobila malo pre 29. rođena. Pazite, malo pre toga, Saturn 12. Ja sam bila u bolnici, porađala se sa detetom. Jel da, to isto simbolika 12. E, kuće. 41. puna, to je upravo ova godina, evo za još koji dan, preminuje Cici. Znači, kad vidi ovde malefična planeta u malefičnom polju lošem znaku. Znači, te godine nikad neće biti dobre. Znači, sledeća godina, 53. puna, gde bi rekli tad vodi računa na zdravlje. Jel da? E, gledajte sad, naredne godine, peta, odnosno šesta, osamnesta, trideseta, 42. to je naredna godina, 54. 66. 78. su godine vodolije. To su velike promene. Sa mojih punih šest smo se mi preselili Uran je u četvrtoj kući. Ja vidite, vladar Vodoli, mi smo se prvi put preselili. Sa mojih 18 punih godina ja sam prvi put bila vegana. <laughs> Dalje, sa mojih 30 punih godina, ja sam se malo pre toga pravno udala za cici od cveta, lobi cveće, da on je super. I to je godina u kojoj su me intenzivno gurnuli na TV. Sada od rođendana ja ulazim u profekcijsku godinu Vodolije. Vodolija sama po sebi presija promene. Jel da? Neočekivane nagle promene. Opet imate Saturna koji je vladara, ali imate Urana, pošto ne mogu sada budu da se ponavljaju dve iste godine. Jel da? Sad će biti Urana poče ja opet sa da sebe. Hoće mene opet negde da izbaca u neke medije. Kako sad to može bude promena? Pa ja sam stalno u medijima, evo ja sad hoću da bežem iz medija. Naredna godina, i vidite sad, pošto ovde je i u ribama, svaka godina Jupitera u ribama, M je godina riba, M Jupiter u ribama, mora da bude najbolja na svetu. Stava. Da? Pa čim je Jupiter u ribama? Da, znači, gledajte ko vam je planeta najbolje postavljena. To mora da bude najbolja godina. U smislu koja je u sedištu, jel? Da, da, da, ali najbolje postavljena. Sedište najbolje, egzaltacija nije dobra jer vi tu preterujete. Znači, to je ovde. Sedma, devetnesta, 31. 43. 50 i... Peta. Peta, 67, 79. E, polete sad ovo. Ovo su najbolje godine. Ako ja pitam sada desno, kada će upoznati drugog muža? Vladar moje devete kuće je u ribama, u znaku riba. 43. godina bi trebalo biti godina drugog braka. Kaka precena 43? Ako bi vas pitala kad bi trebalo prvi put da sudam, vi bi rekli u 30. Jel da? Ja sam se zbog Vodolija malo pre toga udala. Znači, ovo će biti serija najboljih godina. Onda idete dalje. Znači, za sve važe isto ovo pravilo po godinama. Samo pitanje znaka. Onda imamo osmu, pa onda imamo 20. pa imamo 32. pa 44 pa imamo 56. pa imamo 68. pa 80. godinu. To su godine Luna i naravno njegovog vladara Marsa i Plutona koji su vagi. Kakve bi to trebale budu godine? Partnerske. A ne, ne, ne, imate Mars koji u osnovi maletiki i nalazi se u vagi gde nije dobro. Kakve bi to trebale budu godine? Pa neki Pa godine u kojima će biti malo, morat ćemo malo da se borimo, to su godine Marsa, jel da? Kada uđete u protekcijsku godinu ovna, ne znači novi start. Čovek će nešto da krene novo. Vi svaki put kad uđete u godinu ovna imat ćete neku novu promenu. Jel da, okrenut ćete novi list u životu. Samo što će u ovom slučaju to biće malo teže, pošto je Mars u vagi. Naredne godine, znači deveta, 21. 33., 45., 56., 69. 81. su godine bika, bik predstavlja finansije, novac, vrednosti i imate Veneru u device, što znači da čovjek može da radi u ovim godinama, jel da? Ako ja pitam kada ću u penziju, mogu ja u ovoj 45. u penziju? Pa ne, tad ćeš da radiš. Pa ne, mogu da idem u 45. u penziju, Pa mogu u 56. u penziju. <laughs> jako bre, pa ovo 46. bre, pa to pod svakom zakonu. Naredna godina je godina blizanaca. Ovo je jako loša godina. Imate blizance koji duplira situaciju, blizance koje ukazuju na neke promene pokrete, imate južni čvor koji nije dobar. Gledajte sad, znači ovo je serija 10, 22, 34, 46, 57, 70. Jel da? Ako gledamo šta se u ovim godinama događalo, pa nadalje, u ovoj godini u kojoj će čovjek da izgubi glavu. Jel da? U kojima čovjek mnogo može da misli, da brine i ostalo. Vladar je otišao u četvrtu polje. Zašto će to da bude? Pa šta, Što? zbog kuće? Pa zbog kuće, jel da? Naredna godina, 11. 23. 35. 47. 58. 71. je godina raka i imamo iz godine raka Saturnovu recepciju sa mesecom. Ako tu imate Saturnu raku, ovo ne može nikako da bude dobra godina. Jel da? Kako to može da bude godina? Malo ću se vas zvunim, zavrtit će vam u glave ali imat ćete šemu, pa to ovo je mnogo teže objasniti nego da pokušate da praktikujete. Kakva će biti godina? Teška, em je Saturn u raku, neki problem vezan za buduću, znači, on je Merkur u četvrti. Znači, ovo će biti teška godina, ne može bude laka godina. A što znači da što ideš sad ne... vladar u četvrtu ako si, ako si rekla da... Ne, ne, ne, prvo gledate gde se nalazi znak, to je, pr, to je osnova. Ako ste u godini protekcijskoj raka, onda dom, domovina, porodica, roditelji, familija dolaze u prvi plan. Čim je tu veliki malefik Saturn, to znači veliki problem sa nekim od njim. Jel da, vladar je otišao u četvrto polje. Zašto je problem? To može da znači da neko iz porodice ima problem ili da neko iz porodice ode. Jel da, to isto može da znači. Znači, ako pogledamo godine, 35. godina, u 35. godine moj tata preminuo. Znači, ako gledate šta se umeđu vremenu događalo, znači od tada. I naravno, vi se vraćate na početak. Idete na početak i vraćate se u krug. Ovo će u osnovi da obeleži vašu određenu godinu života. Znači, ja ću vam staviti šemu u grupi škole, koje su godine, znači za određeni znak, a vi ćete samo da docrtate znak koji je u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj. Znači, ove sve godine ostaju iste, samo vi menjate znak. Da. Znači, vas dve stavljate vagu u prvu kuću, coka stavlja raka. I nema veze sada da li prva i druga, prva i peta, da li postoje umetanja, to nas ne interesuje. Ovde je jedan znak jednako jednog godine. E sad, ovo je ako ja hoću da vidim u kojoj sam ja godini. Znači, ja sam u ovoj sada u godini profekcijskog jarca. Što znači jarac? Pozicija, skupljanje, hlađenje, distanciranje, dolazi u prvi plan. Saturn u 12. ovo ne može nikako ne da bude lepa godina, jel E sad vidite, pošto neće cijela godina biti ista, a još malo da vam se zvrti u glavi, neće cijela godina biti ista. Uzmite datum vašeg rođendana, kada ste vi rođeni. Ja ću sad da crtam to zelenom ovokom. Da bi vidi da ja zelenu ovoku cvrc nemam, ali hvala. Sad ćete vidjeti u kom ste vi protekcijskom mesecu. Vi vidite da je neko u godini jarca, ali da vidimo u kom je mesecu. Kada ste rođeni, kog datuma? Svako ima datum rođenja, jel da? <laughs> A gledamo te. E, gledamo znači, Ja sam rođena 27.9. Znači, meni je počela profekcijska godina 27.9. 2000 i koje godine? 15. jel da? Jeste. Bože, bože. Znak jarca će važiti samo prvih mesec dana. Sad idete jedan mesec jednako jedan znak. Mm Prvo je bilo jedan znak, jedna po jedna godina, sad je jedan mesec, jedan po jedan znak. Jarac će raditi od 27.9. do 27.10. Znači, od 27. oktobra 2015. počeće da radi šta? Vodolje. 27. novembra 2015. će raditi znak riba. Oće mi od 27. novembra do 27. Jan, e, decembra biti lep period. Da. Oće mi Jupiter riba mora budavati. Gledajte dalje. Od 27. 12. 2015. do 27. januara radi Lovan. Jel da? I Mars u vagi. Ali po ovome tebi 20... svake godine isti mesec dobar, ne. tako? Ne, zato što će svake godine Jupiter da se pomeri. 27. prvog 2016. je uh, bio mesec Bika i Venera u Devici. Pogledaj ovo. 27. drugog 2016. obezglavljenje, Stevan je 22. preminuo 25. sakrena. Znači, vi vidite da se to malo pre ovih dana događa. Ako se ja pitam šta je ovde problem, čim ste vi obezglavljeni, nemate glavu, ubijate se od brige i razmišljate o nekom od kuće, nije dobro. Ni ovo nije dobro, jer vidite, mesec bika Venera u devu se bi rekli da će čovjek da crkne od rada i da će opet da ima neke veze s nekom partnerom emotivnom. Naredni mesec, 27.3. 2016. je mesec raka i meseca u vodoliju. I Saturn u rakovo, opet briga oko kuće, jel da? Od 27. aprila 2016. smo mi ušli u mesec lav. Znači vi vidite da ovde od kraja aprila kreće malo poboljšanje kad uđe neko u lav, jer onda preuzima situaciju lav. Lav su deca, zabava i ostalo. 27. maja 2016. dolazimo do Delica, ali i Venera u Delici. Jel da? 27. 6. 2016. dolazimo od ovog stelijuma u vagi i celog stelijuma u vagi. 27. 7. ulazimo u Škorpiju i to traje do, evo sad, za neki dan, do 27. 8. 2016. Od 27. 8. 2016. radi Strelac i Jupiter u Lipama. To će biti Kao što ovaj period bio lep, bit će ovaj period. Gde je 27. devet? Opet u... Nije. Evo, pogledaj. Gde počinje 42. godina? Ovde. Znači, ovde će početi 27. 9. 2016. A to je... Pa onda, gledajte ovo, 27. 9. 2010. 10. izvinjam 10. 2016. Znači, vi ćete ovde vidjeti koji su meseci dobri. E sad pazite, ja sam sada u profekcijskoj godini, znači godina jarca, u mesecu još uvek škorpije, jel da? Pa prema tome kad te smaram desno, ti mi kaže, alo bre žena, profekcijskom si mesecu škorpije. Sad samo da. drama, drama, drama, drama, drama. Ako ja pitam dokle bre, onda kaže pa do 27.8. dok ne uđe protekcijski mesec strelca. E vidite sad, u godini jarca, u mesecu strelca. E, a u kom sam danu? Hoćete još malo da zavrnuti A ovo je to, i ovo radi u milijardu posto. Znači, ovo teorije nema da ne radi. U kom sam mesecu? Prvo nađite mes, dan, u kom sam mesecu? U ovom, jel da, škorpion sam dan. Mhm. Znači, krećete odavde. Koji je danas datum? Ja nemam pojma koji je datum. Uh, 25. E, se ovo. E, gledaj sad kako da vidiš šta mi se događa iz dana u dan. Gledaj ovo, co? Ne, ne, da. šta nas, ne, ne, vidim, ja uopšte ne vidim. ne trebaš da vidiš. Ako me ne vram, sad 10 minut. Ne, gledala sam datum. Ne gledam ja više na sat kad dođem ovde. Gledaj, 27. je bio 7.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 Prek sutra je bliza nas. bi mi rekli prek sutra, nemoj da izgubiš glavu, da otkineš, da se dereš, da se svadaš. Naredni dan, Saturn u raku, katastrofa. A taman će i transitni mesec da bude u raku, tada da. Onda ulazi lava i jedno kalendara. Kad uđe mesec u devet. Vidite sad ovo. 25. 26. 27. Je ovo 27. Da? Mhm. Ne, nije. 27. A, počinje novi. Počinje strelac. Znači, vrtite dok ne dođete do novog ciklusa. E sad vidite, pošto sam ja sada u godini jarca, u mesecu strelca, u danu ovna. Jel da? Mm -hmm. Dan ovna, a u kom sam satu? u kom sam Ali od kog sata vam početi? E, znate vi koliko ovo radi? Ovo je deo antičkog predviđanja. Šta mislite, vi dođete kod astrologa, primjera radi pre 2000 godina, pa ne, nema on tabela efemeride odštampana i kompjuter. Čekaj da slikam dok predopišemo još nešto. Dok se on sve Mars, gde je ovo, da je ono, ovo vam je lako. I radi 100%. Neću još da brišem, čekaj sad. Krenite od toga ukoliko ste sati rođeni. Znači, krenete prvo od dana. Našli ste godinu, pa mesec, pa dan. Jel da? Znači, godine arca, mesec strelca, dan orma. Dan počinje u ono vreme kada ste vi rođeni. I završava se narednog dana u to vreme. Ako smo na pola rođeni, kako, ko je sad? Koliko god da si rođen. Znači, dan je ovo, ovan, je bilo u 0015 kad sam ja rođena. Čekaj, čekaj, zašto si odatle počela? Pa zato što sam u danu ognja. Šta odavno? Znači, Čak, gledam današnji da, dan. Da da, da, da, Kako šta? A, današnji dan, da, da računamo za danas sate. Tako. E, gledajte sad. Ja sam rođena u 0015. Znači, olan ovaj je važio 0015 i 1.15. Sad idete jedan sat, jedan ko jedan znak. Razumem. Jedan sat ujutru i 15 minuta, 2 i 15, ne znam da li sam bila budna u 2 i 15. 3 i 15. <laughs> Bolje ako nisi. 4 i 15.

Gde si sad na poslu? Slala poruku vam. Leto, u 18.15 mi je počeo najdinamičniji deo dana. Sve planete, tad sam vas našla u kapanu. U 19.15 tad me natrala coka buđemo ovde. Coka? Nije coka. Pa da, pa ti si me natrala, e, pa svi koliko sati. 18, 19.15. 20.15. Ajde, vidimo kada ćeš, e, ajde da vidimo kad ćeš da izađeš odavde. Da. 21 i 15, dva, sad sam u satu vodolije. I sada mene zove Recimo, Irene ga me pita, e, gde je ova, šta je se sad dešava? Ja rekla, jo, ovo je katastrofa godina. Znači, ali u mesecu škorpije, izvinjam se. Em je loša godina, em je u mesecu drame, ludila i sve. U danu odna, sad nešto okreće neki novi list, A od 22.15 do 23.15 je u u nekoj grupi zajebala se ili si igra na kompjuteru ili je sa nekim društvom. U 23.15 Tad nam je najbolje. Do <laughs> 15 minuta Jupiter u ribama. To je alkohol, cigarete, zemladanje i ostalo. E, a gde sam u 0015? Pa u sledećem danu. Znači nisam u danu ovna, nego sam ulazim u 0015 u bik. E sad vidite, naravno, vi ovo možete sada pretvoriti u jedan sat. Možete pretvoriti u minute, ali to bi baš trebalo da bude pacijent. Znači, da nađete u kom ste, u kojoj ste godini, u kom ste mesecu, u kom ste danu, pa tražite i sat. Za, nađete sat, pa vidite i minut. E, to sam ja, kao klinka, 91. vežbala astrologiju, kada će mi li dečko? Ja e, znate? Znači, vežbala kada će mi seli dečko. I onda je gledam u kom sam minutu. Pa recimo, evo, sada je 22.15, koliko je sad punih? 22.07. E, Nije još 22.15. Znači, mi smo 27.15. Gledaj ovo. Još učin. Gledaj ovo. Gledaj nam da. 27.15. 21, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, koliko je sad? 22.07. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 57, jel da? 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. U biku je ulazno prizvan. Za minut može si ja. Da. I sad neki da e, ja neću da se javim, pazi, onda idem čurbezi. To znači mrak, ja misli u tom minutu. Pa onda ide Saturn, to ne valja, Ovde je važna stvar. Kad imate, kad udarite u Stelium ili kad udarite u Jupiter. A, a devica ništa? Može u devica, a to bi bilo sitno i nepikno. Znači ništa. studenta znači. u etiču ništa ne znači. Ma ništa, ne. Ništa. Ovdje kuće znači ne igraju ovo. Mislim kuće, da. ovo nema veze sa kućima. Ovo je samo znak i planeta, jedan znak, ali nam treba ascendent neče. Da, da se krije. Prema tome vi vidite tu događaj prvo u kojoj neko godini, profekcijske, u kom je mesecu i vidite u kom je danu, možete vidjeti u kom je satu. E sad, ja ne bih da vas bunjam, ali postoji drugi deo priča o projekcijama, a to je kao što se, zna, e, kao što se kuće pomeraju, odnosno znakovi, pomeraju se i planete. Pa je na svakih 12 godina sunce ponovo u istom znaku. E, ajde to. Pa mislim, malo će da vas Ali recimo, sunce u prvoj godini života u istom znaku da na palu. Pa onda recimo, Upravo, prvoj, evo vam i ovde šema. Prva je danas punih 24, 36, 48, 60, 72 će se naći u vašem znanju. Ako imam 42 godine, gde je sunce sada? Znači, u 36. godini je bilo u vagi. U 37. u Škorpiji, 38. u Strelcu, 39. u Jarcu, 40. u Vodoliji, 41. u Ribama, 42 pune godine sunce dolazi u ovnu. Za moj rođendan sunce ulazi u ovnu. Je li tom suncu dobro u ovnu? Jeste. Kako nije, postoje egzaltiran. Gde će mesec da bude 42 godine? Ako sad se preračunate, mesec će biti u lavu. A svi se pomeraju za jedan znak, je li to? Da, znači svake godine se jedna planeta pomeri za jedan znak. Inače, vidite, da li će ta vaša malerozna planeta, recimo u 42. godine će mi sunce biti u ovnu, a, mesec će mi biti u lavu, Merkur će mi biti u ovnu, Venera u ribama, Mars u ovnu, Jupiter u devici, je jebi ga sad, Saturn u jarcu, Znači, promenit će se i kvalitet tih planeta. Znači, to ću sledeći čas posebno za planete, da vas ne bunim. Da, da, da, da, da. Ali ovo je super stvar, znači što vidite u kojoj ste godine, u kom ste mesecu, u kom ste danu i kako se menjaju stvari. E sad, naravno, da ja mogu da sedim, dok ne dođem do godine Jupitera, koji je jedini ovde dobar. Da. Ti ne mogu gospodin godine. Pa sam pogledajte koliko imate punih godine i zakuca to da ste demet. Ja sad 35. Ne moš ti, ti si, nisi, ti si 81. godište. Ovaj A sad sam napunila si 35. 35. Ne, ne, da. 31 znači- puna, to je 32, znači godina, ali tako? Ja, 37, 31 puna. Znači, 31 puna godina mu dođe u 31 puna je u ja sam osmom znaku da se demete. Znači, baba ova bika, ja sam u godini bika, pa da, se pare pare od rođena na samo pare, pare, Kod mene pare, samo pare. rad, rad, rad, rad, I druženje, uživanje. A ja sam u znaku Jeste. blizan. Ajde. E, u blizancima, Mhm. a Merkur je u vagi. A sledeće godine u znaku od rođena. pa jel si tu Dobro. sad od rođena na u, u blizancima? Ne, nego ovaj, do rođendana. A od rođena na u raku, Rak. dom, domovina, porodica, kuća, stan, dvoja porodica u centru pažu. Pa i do sad je bilo. A? A što sam ja u devici samo rade, rade, rade, samo rade. A sad ulaziš u godinu devicu? Ili si sad, sad sam ušla sa sve. To je brak, sledeće godine su godine vage, vaga se vezuje za brak, bračne odnose. A sada, pošto je vladar u blizancima, to je da ništa veze. Ništa, to je odlična godina, mislim ovako, Iako za devicu, odličan za posao. Uh mhm. -huh. Pa nema veze, Merkur je dobar. Uh mhm. -huh. Evo, uzimajte čokoladu. Uh mhm. -huh. Znači, prešli smo sad u ovu 22 i 15. <laughs> I ovo baš počinje da radi od rođendana do rođendana, jel? To je dobra priča. Da, ovo je stvarno dobro. Ovo je odlična pora. Mm. Znači, zašto meni ovo treba? Nema pri ruci tranzite, izlapila sam pa sam zaboravila da su danas tranziti. Interesuje me šta vam se događa, pogledamo koliko imate puno godina, to stavimo ovde, šta će mi drugo? A, a kako recimo za decu? Samo u lava gledamo ili blizance možda? Ne, zavisi. I peti znak od ascedenta, šta ti? Aha, i to sve gledamo. Aha. Tata sam ja zadnjih četiri Kila Kiladi radovan. Šta je najgore? Odmah fan club. Fan club, Baš šta sve da ti nazdravljam. Thanks. Baš zanimljivo. Da. Znači, žurka nam je od 23. I da. nema šanse da mi se desi nešto što nema tu na tabu. Da. A sad ovde ne gledamo aspekte, ništa. Na kakve aspekte? Samo, ne, ne, samo simbolika. Aha. Znači, ja sad ako nemamo planetu, onda samo vlada Aran mm. to vlada. Nešto hmm. Bilo koje pitanje neko da vam postavi, možete odavde krenete. Ako vas pitam, da li ove godine mogu da promenim stan, da prodavim stan? Ulazim protekcijski u godinu vodolije, veliku promenu, sa mesecom, a Uran je otišao u četvrtu podinu. Znači možeš. Što vreme? Ali, ali sad opet imamo čak... E, slušajte, vaša zgarica Sneža Perkić je sad na petoj godini. Sneža nije jednu jedinu drugu tehniku da uzima u obzir. Znači, ona se samo drži protekcije. Samo bode koji je dan, kad je dobro da igra da podnosi zahtev, zove zono, traži dobar dan kad je njen muž predavo za penziju, ona samo preračunava u kom je danu i da li je dobro taj dan da ide ili ide drugi dan. Kad deca idu na ispit, taj dan, ne da recimo da ja danas imam ispit ili da vi imate danas ispit, pogledajte u kom ste danu i vi samo gledate da li je taj dan dobro za ispit ili nije. I generalno u kojoj ste godine, u kom ste mesu, u kom ste danu. E, samo ono što je najveći problem je što smo svi mi jezivo nestrpljivi. Znači, mi smo svi ludački nestrpljivi. Vi kad odbrojevate, kad bi vama neko rekao trebate da sačekate 20 minuta, pa vi bi poludeli od muke tih 20 minuta. Da. baš sad zbivam, i kada dođe taj septembar, baš malo e, pepaš. Pa da, da, pa ono kod... Kaže, jeste ovo za tri dana, ali... Dobro, <laughs> da, ali, ali ti opet sad da gledaš, ne znam, vlada kažeš, otiču ti u četvrtu. Znači, ti kao četvrtu, kao četvrtu posmatraš. Pa da. Ne, ne, gledaš posle gde je otišao vladar. ti upoređaš sa svojim natalom da bi znala. Da, ali ja ako kažem, recimo, meni godina device, ja idem u devetu, znači, meni je vladar otišao u devetu, ja spominjem devetu. Mm, mm pa da. A i ti jesi sad u fazi, ali ovo će ti prvo biti odlična godina za učenje. Učenje, posao, za sve živo što ima veze sa Merkurom, bez kola da kupuješ, valjda nisi pludala, šta će ti? Pa nisam, pa nisam. Hm? To je isto Merkur u bliznicima, da se dogodi neka lepa promena kad je brat u pitanju. Vama će se neprestano ponavljati ista priča o drugoj simbolici. Da. Te planete. Znači, ko će sada dočeka 28. 8. u 0015? mesec strelca. Evo, pazi, to je za koliko dana? Za dva, tri dana. Pa e, ja kad sam videla da sam u protekcijskom mecu škorpija, sam poludela od dosta. I počela da branim mi sve. Hoću sad neki put. Čim opali po mesecu strelca. Hoćeš. Pa hoću. Ideš i na put, ideš. Pa idem na put, da. Do avale i do... To ti ono, pošalješ poruku, da to mora zeva da od soku, da joj napišem, znam gde ste bila prošla noć. <laughs> Šta ste radili prošla Ne, ovo je baš super. Da, ali srno, ovo je super priča. Kad te neko pita šta ćemo se u jednoj godini dogoditi, samo gledaš iz meseca u mesec. On kaže šta ćeš da braniš, šta će bude katastrofa i šta će ti bude super i tako. Da. Pa jeste, super stvar, da, majke. E onda kad kažeš čoveku, još dva dana, još jedan dan, znači hoće poluditi. Zroj. Da, ili kad neko pita, evo smo mi ranije na poslu, kad će plata? Kad će pare? A, da. Recimo, sad sam u danu ovdje nema ništa para. Sutra dan vika, pa isto ide mjera u devici, sutra jedno mogu radim non stop onda kad dođe subota katastrofa, nedelja drnodna, ako se i ne razbolim, pošto je Saturn u raku 12. prepavljaj. Ponedeljak utorak, devica, sreda, užasno važno. Znači, sve će biti ako ne utrčimo u drugim mesta. Sreda će biti koje? Pa 28. je nedelje. Ušla si već na čiji drugi mesec. Da, ušla sam u drugi mesec. Onda sam To je 27. je subota, tad sam, Aha. u subotu sam strelac, u nedelju sam jarac, u ponedeljak sam vodolija para utorak. Jupiteru ribom. Ako pitam kada će mi legne plate ili pare, utorak para. Hm. Pa znate što vi imate sve na prognostici? Imate mi ide 40 dana, pa 20 dana, pa 10 dana, pa mi samo <laughs> udri. A je ja mislim da ja neću glavu dizati kad budemo raditi u prognostici. Ko što je? Ali to je dosadno, vidjet ćeš kako ne budemo... tek nećeš, treća godina najzanimljivija. To, u to ne sumnjam. <laughs> ovaj, a, samo sad da mi znamo dobro da protumačimo sad kad vidimo... Pa dovoljno ti samo da gledaš po znaku, šta jedan znak simbolizuje. Ništa ti drugo ne treba. Znači, ako ti neko kaže da u godini jarca, u mesecu škorpije, znači sve sporo, sve skučeno, pa još u mesecu drame, histerije, pa je u danu ona, kad nešto započinje, pa je nešto agresivan, ti ćeš da kažeš da danas svuda žuriš i nigde da ne stižeš, sutra dan bika, sutra ćeš subiješ u dijelu. To je već u 0.15, a to je za samo dva sajta. Ovde ću kažem, gdje ona burek, burek. Pa da. E, onda upadate u dan bika. A juče ako sam bila u danu riba, ja sam tresla po lekovima, po da. cigaricama i tako. Jesam morala juče da radimo? Šta je juče bilo? Sreda radila sam, ja. Da, sedela sam ovde i radila. E, bile su juče pare, Davo i Jupiter u Rimu. Pa da, radila se konsultacija. I ovo je, vidjet ćete, samo trebate da se prisetite simbolike, šta sve, šta zna. O, pravo, stvar, samo. Da, da, stvarno je zanimljivo. Znači, a kad gledamo, znači, mesec, krećemo od e, datuma rođenja. Da. I ubacimo, na primjer, u ja, ili idemo od 12. Vidi, ako je neko rođen 31. On stavio 31. Kad dođe do februara, on i dalje piše 31. februar. I nema veze što on fiktivno ne postoji. Da. Znači, vi pišete taj datum. Ovo je užasno zanimljivo. Da. Možemo samo da kuđe. Pa. A, a što smo rekli, ako je Fortuna tu, to znači da nam je jako dobro... Da je to jako važno. Znači, jako važna godina, jako važan mesec, jako važan dan. To je sudbinski nešto važno. Znači, isto kao što je e, planet u sečetu, jel? Sad babe, ono, ti pa imaš sudbinskog monka, <laughs> ali to vam je sudbinski bitan period. Ne, ne, ne, isto kao, mislim, bitno je koliko kao je planet u sedištu, jel? Da, istelio. Sve toga. Istelio, naravno, da je bitan, zato što tu kao da vam se svi događaji kad odvijaju. Sve što bi se nekom događalo svaki dan, vama se sve rasporedi na jedan dan. Da. za kisa. Ništa, meni je do 38. Ja gledam, sad kad smo radili po danima, odakle krećemo, da bi pohvatala. Prvo kreneš od meseca da. i od tvog rođena. Da. Prvo to. I onda vrtiš dane teraš dane, sve do znači, ne dođe. ja, da, dana. tipa 25. jul, znači idemo od jula, ali tako? 25. jul. Jul. Znači, u kom si mesecu? U sedmom. <laughs> u kom si mesecu ovaj big business? <laughs> Mesec, mesec, gde ti je? U kojoj si godine? 85. Ma u <laughs> kojoj si godine? Ovo znaka. Ovo je za dobro ovo bilo, su više pobrkala. Stani, stani, stani, stani, pobrkala se, zato je gledam se da pogledam. Ti si 25. jula, ti je bio rođen. Da. E, koji ti je projekcijski znak u godinu? U koji ulaziš? 30, uh, e, prva, 31 kuna, to je bik. 31 kuna, to mu dođe osmi znak od ascendenta. Znači, vaga ovan bik. bik. Vidi, 25. jula si bik. Mm -hmm. 26. jula, gledaj ovo. Dobro. 26. jula si bliznac, 27. rad, 28. lav, 29. devica, 30. vaga, 31. škorpija. Prvi strelac, drugi jarac, treći vodolija, četvrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, jedanesti, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ako je danas 25, onda se danas u danu strelaca. Mhm. Uh -huh. Je 25? Da. Sutra su danu jarca, to je posao, posao, posao. Pa se onda u danu vodolija preko sutra. E, pa 25. ne, ti ulaziš u sledeći mesec, a to znači da si danas ušao u mesec blizanca, izvinjavam se. Mm -hmm. I Veneru da na pa je to to društvo žena, pričaš i zajebaš. Znači, sutra si dan raka i mesec u škorpi. Sutra će te zove mama ili neko od kuće, nešto mhm. da izdrani i da. tako. Mhm. A u koliko si sati rođena? 12.00. Popodne. Mm -hmm. Sutra podneva, prka 24 sata. Kuća, prka, neka i ostalo. Pa na putu. Javljaju se na telefon. Nikome. Aha, onda pohodam to... Ej, ali su nama, mi ćemo te <laughs> zavljati. Naravno, to se podrazumeva. Ne, nego sam da pohvatam taj prelazak sa meseci na sledeći mesec i pa to. Pa da, znači mm. od e, datuma kad je rođena do sledećeg datuma. Znači od 25.7. do 25.8. 25.8. to je danas je ušla u sledeći mesec, u blizance. Aha. I onda, i onda tad brojim da, ponovno. se brinula ovih mesec dana za pare? Jesam. Ne. Sad ulaziš u blizance, Merkur ti je u lavu, jel da? Znači, Merkur u lavu, šta to znači? Da se praviš nešto važno, ako komuniciraš, se zajebaš, Merkur u lavu, da zbijaš šegu i tako. A gde ćeš i ti na kraći put? Mm, za sada nigde ne planiram. Moraš i ti u Možda me neko... Merkur u lavu, znam. Možda me neki dečko pozove na put, ne Pa možda, jedan, dva dana negde sigurno da izdrži. Jovana, sad sam, sad, sad si spomenuo, znači ako je vaga do škorpije je jedna godina, je sad prva ta godina onda vaga ili je škorpija? To je nulta godina, znači prva godina vaga, života je nulta, vaga. Aha, dobro. Kad odliš punu jednu, loziš u škorpiju. I sve do druge škorpija, jel? Da, e onda je strelac, od druge do treće i tako dalje. Mm -hmm. E sad već malo jasnije. Pa polako. E, pa kad počnem da vrtim. <laughs> Samo, samo. E, e, to sad svima deluje malo komplikovano, mnogo je lakše kad se, kad se lakše se... da se primeni nego da se objasni. Znači, sad znamo u kom sam sate, u kom sam, gde sam. Znači, trenutno godine klika. Sutra je 26. 27 стрелец, 28 ярец. Събрила се. <laughs> Pa imaćete da tu šemu profekcijsku, da samo upišete znak i prepišete sve planete, onda vam je lako. Da, da. I samo da, da, da, u kome su danu, one se izlazim iz kuće. Da vidi ovo, danas sam u danu ovde, tu i hero. I prehlađena, i Mars, Pluton, i sve. Da. I energetski, a pa juče sam kako kod Veslica. <laughs> Odmah tražu kopija čovek dadu. Mhm. I mesecu. Če da traži? E, služi, tako nestane, ne znam šta je bilo nestalo. Mi se ubismo, sve tehnike astrološke, hora, natal profekcije, ene ide, sve živo. Ubismo se u grupe pokušavajući da nađemo nešto što je nestalo. Kaže, naša Eda je škola, a ona gleda u suljupa. Eda ide, mm. ubija. Kaže, Eda, pa more, zajebite mi to, zavrte mi su glavi, da bacim ja pasu. Baci Eda i ubije. I Katica isto kaže, bacim ja kartu. Jebo, vi važu je protekcije, ovo ode, kaže, mozak me boli od vas. A Edina razbije u pasu. u suj prazno. Pa ja sam rekla, dođi, molim te, kupit ću dva, tri kila tetu. <laughs> <laughs> Ali ona to radi što iz zebancije, mislim, da to... Ne znam koliko treba zrna. <laughs> Evo, ona je žena učiteljica, u školu, žena nema blage veze s njim. Nego to i zeze, da kaže, daj bacim ja pasu, jebove ove vaše prognoze. To neko ko nema veze sa astrologijom, jer oni što misle da je astrologija ovan big, rizanac i tako. <laughs> No, ove, ovaj, što nije. Što nije oni kad uđu, kad vide šta mi sve radimo, znači njima se zavrti, zaboli ih mozak. Da. Kad vi krenete da izbacujete tehnike, u to u drugoj godini. I ovo je kao kad prvi put sednete da vozite. Znači, prvi put ovo deluje nenormalno. Onda što više imate tehnika, vi se brže i brže vozite. E sad bi ovo trebalo da iskombinujete, prvo vidite, tu treba da bude osnovana sumnja broj 1. Pod brojem 2, gledajte gde su tranziti. Šta se događa narednih mesec dana? Tranziti, pa onda gledate solar, pa gledate Enide koje ubijaju na 10 dana. A šta su Enide? Delovi Enide, solara? znači podela, podela nečega. Imate recimo solar, pa imate polusolar, pa imate Neide, one predstavljaju horoskope za 40 dana. I tu imaš polueni, to je za 20 dana šta će ti se desi, i četvrteni, to je za 10 dana. Poseban horoskop. Pregled, šta se dešava 10 dana. Ja, da ja to čekam. Pa da, imate grafikone, crtate grafikone koji izgledaju ko je kad vidiš grafički princip. I to vam je lako, jer e, vidi, ja volim grafičke primeride, ali tamo vidiš kad ti se seku, ko EKG izgleda kad ti se seku dve zelene linije ili tri, kad se nagomila jedan dan sve zeleno, to je super dan. Kad se nagomila sve crveno, evo danas je sve crveno svima, to je jako loš dan. I samo vidiš gde to pada, na što se to odnosi. <laughs> Evo sam samo ovdje da izgura moj ovaj bar i upitala bi gde ste gde kao pomena mi seku struju ili tako nešto. Danas smo ga preživali, sutra da me ne stigne neka opomena i milina. E, to je kad gledate, ako mene pitate šta ja koristim, pa prvo tranzite i ove profekcije. Šta će mi drugo, Kakva će mi džavo solar, to je budalaština, to je gruba slika događaja, to ništa ne znači. Samo tranzit, profekcije. A na drugoj godini imate, znači, ona traje zvanično šest, nezvanično sedam meseci, sa raspustom sedam i pol. Znači tu svaki čas učite neku novu tehniku u predviđanju događaja i sve rade, ali da bi bio siguran u jednu, moraš da iskombinuješ 5-6 tehnika. Da proveriš se. Da, da, pa dobro, to je da super. Da pa jeste, i uvek se oduševe, znaš. E, ne svako mora da se pokaže taj događaj. Mora, mora, ne može da se dogodi da se ne vidi ništa. Ne, ne, mislim, sve moraju da potvrde da taj događaj. Kojim god putem da kreneš, doći ćeš do jednog istog. Mhm. Recimo, na drugoj godini imate mesec dana da učite hororno, samo mesec dana hororno, davanje odgovora na pitanja, onda učite Boga, Oca, sve moguće grane predviđene. A Enides, ono što najbrže radi, to je ako nekog interesu, recimo vi ste aplicirali za posao, šta će bude? Briga tebe sad godišnja karta, ono, šta će sada bude? To je za 10 dana šta će ti se desiti? Posebna karta. I mi samo na tome ne idemo. I svi smo oborili sve sisteme na kompjuteru, pošto Bean Star može da se instalira samo na praistorijskim operativnim mm -hmm. sistemima. I mi sve to rušimo i instaliramo Bean Star, jer samo u njemu imate nide. Mhm. I događa iz dana u dan. Ludilo. Mm? Ludilo. Pa ludilo, ludilo, da. Ja, ja baš jedva čekam. Pa da. Mada je to bez veze, kažem, ima mnogo zanimljivih stvari. Kad vi krenete da se povezujete, pa da čujete srce neke osobe za koju se s kojima se povezujete. Ne, ne, ovo je bolje. Hrvati su u najveće upori. Na trećoj godini ste vi skroz mirni. Znate? I onda sve znate u uzorog posljedcu. Sve, jednostavno, sve znate. Pošto na prvoj se bavite time šta se dešava, na drugoj kada, na trećoj zašto se nešto dešava. na četvrtoj se bavite time kako da ja živim s tim što ja jesam. I kako da lakše funkcioniš. A peta su samo cake. Kako nešto brzo da vidim. A sve je zanimljivo u stvari kad pogledaš. Da li je mesec u blizancima danas? A sutra? I sutra bi trebalo u blizancima, pa onda da ulaze u mraka, onda smo ga nagrebusili. Znam da će mi padne za vikend, ima svi da otkenu u školi. Kad je u škorpi, svi su super, pričaju o seksu, porezu, sve super. Kad uđu u raka, kad se raskukaju. Pa to ne možda veruješ. Ali bez razloga i svi popucaju. Ja kako uđem u školu, kažem danas je mesec u raku, u komi zine, pobiću vas sve. Ma jo, ko ja? Pa kad krene vrištanje, plakanje, ludilo, ja nikad neću upoznati čoveka svog života ili ono, dokle više da se mučemo u životu. Sve postane katastrofa. A inače, ranije dok nisam morala, ja u danima kad je tranzitni mes u raku, nikom se nisam javila na telefon, nisam izlazila iz kuće. A ja sad moram da idem da radim, pa onda ne mogu. Ja sad idem na 12 blizance, znači sutra u blizancima, subote ne jedan najava sam. Ima samo kukaju. U raku. I samo se bude, to nije fair, nije pošteno, učiteljica mnogo piški im, nastavnice, <laughs> rekao mi ovo, nastavnice recimo da me ne dira, da me ne udrva. Kod imaju dve godine, ja kažem mi, preko imate dve godine. Kad sam prošla, preprošla nedelja, sam pevala. Oni se vrtili sađe, rekao, šta hoćete? Gurnula me, gurnula me, nisam joj rekao, rekao, za to su ljudi koji se zdaju godinama. Pa ne da veruješ. Da sve onako. To kad je mesto rako, što je da. ta, svi su preosetljivi. Mhm. I onda samo krenete da motate šta je bilo u prošlosti, onda ste vi najveći baksuz, maler, vas niko ne voli se. I to se događa jednom 28 dana i dva dana traje. Ili pa mhm. su čute, pa su pišaš od smeta. To je da se krstiš. Jo, dobro da, da, da je vikend. hmm? Dobro da je vikend. Pa da, mislim da je u ponedeljak isto, ali 28. su Venera i Jupiter egzaktno na 27 devica. Nauka ide. Pa Merkur retro, sad se već usporio, pa ima da bude, da pošaljete pogrešnu poruku, pazite šta radite. Ja pre neki noć da slikam desni ekran i za malo čoveku pošaljem da slikam ekran. Ja sto puta proveravam. Znači, to je mnogo zeznuto. Pa jeste zeznuto. Zamisli pogrešne osobe pošalješ poruku. Ja sam tako jednom dečku poslala. Sto puta sam ja to uradila. Još šaljem klijentu koji je jednom bio pre 100 godina, uh, drugarici, Sanji, šaljem poruku, ej ti, tamo volim te, i omanem i pošaljem čoveku koji je jednom bio pre 100 godina na konsultaciji. I onda napišem, izvinite, molim vas, greška, šta da napišem? Pa ozbiljno, šta da napišem? Drži <laughs> si pre... Ja, obično tako kažem, samo preusmerite ovaj poruku prave osobe. Pa no šta da dobro. Mislim, ja Mislim da, da zna da je pogrešio. Obično ne znaju ljudi da su pogrešili uopšte. Pošle. Ma svi dobro. Danas sam dobila, danas sam dobila poziv od nekog lika plus 4 i 3. Je poziv. Šta je to Švajcarija ili je to? Pa ne znam, Nemačka, Švajcarska, tako nešto. Šta hoće? I zove na, na Whatsapp. Ja se javim, ne vidim, ne, ne znam, ne, on <laughs> ne, tam vidim. Alo? Halo? <laughs> Meni ja, ja već imam tri po Ne nepoznatih brojeva. Što imaš preko? Pa nemam pojma. Ja se javim, kaže, dečko, ko, pa ko je to? Pa ko vam treba? Kao, pa kao trebam Vesna. Pa rekao, ja sam. A ovo je pogrešan broj. Rekao, očigledno. <laughs> pa, šta ko je Čovjek pre, prekinuo vezu. A izgleda ovako. Izlazi mi sluši. Opciju da te traži po imenu. Pa ne znam da koliko... Ja ne znam ne, koji je. Sami su da su ubeležili ime ili nisi, ako nisi, onda ne možeš. Ima neka opcija, upišeš ime i prezime, pa... da vidim. <laughs> Al-Qaida. Alaku. Egde. Ne znam. Ovaj. Još traži vezu, kaže, ali gleda ovo da je površno. Tako je? <laughs> ja te ne znam, burazu. Mislim, ja nemam taj problem kad meni pošalju, ali je problem da ja tako nešto odvalim nekom pošaljem. Da ne, ja sam ispljivala dečke i htjela da pošaljem Zorici ili Dragici, ne sjećam se pošaljem njem. Da. Tako da. njemu te nije smetalo. pa shvataju to kao da mnogo razmišljaš o njemu. Pa dobro, ima šta, za normalne, ja uvek kažem, tvoj ludnik se leče, ljudi koji ne znaju E, uopšte ni jedan problem koji je nastao, nije nastao zbog samog problema, nego zbog tona ili toga što, kako je neko neko nešto mm. rekao. Znači, je kako neko to razume i shvata. Ja uvek kažem, ko je lud, nek se leči. Ja ne mogu da e, kontrolišem način na koji će neko da primi informaciju koju sam ja rekao. Znači, ja mogu najlepšu stvar da kažem i da neko otkine i da pobesne. Drugo, znači, naročito kad ste u grupi, to ne možete da verujete, znači, tranziti rade u sekundu. Tu su ludila, naručio se, jedeš, ja nisam, meni nisi normalno, ko deca, hoću ja da pišem, a bukvalno mi kažu učiteljice, recimo udaram. Bukvalno to. Ja sam ti poslala, da, na odlaz. Pa ne odlazi. Pa ne. Šta ne odlazi? E, pa loš je signal mm. ovde. ovde da, nisam ni na Wi-Fi, nego je, da. Ovde. Tako da vi kad to znate, samo zujete. Ja sam njima rekla da ću početi, u maju sam im rekla u školi da ću početi da pijem zbog njih. <laughs> da, da mislim, ne vidim način da rešim problem sa njima, da ću počnem da se alkoholišem. <laughs> Pa, majke, znaš ti koji sam ja? Pijena. Pa ti mi se upišao od smeha. Meni gleda Miloš i kaže šta se ovo dešava? Rekao, ja nam pojma ti ako kapiraš, reci meni, pošto ja ne kapiram o čemu se reka. A koja je Miloš godina? Miloš je sada na četvrtoj. Ali kako njemu dobro ide. Jeste, jeste, on je stvarno vredno dete i on radi non stop i njemu sve što, svaki zadatak, sve što treba da odradi, odradi ono što ne mhm. shvata, on te pita, sto puta te pita jedno isto. S njim je bila najveća borba u prvoj. Mhm. Pošto on je učio po drugom sistemu. I posle četiri meseca kad sam videla Milošu Lavu. Razpravo. Super je, da, stvarno.